Ima više načina na koje onaj nemjerni i onako vešto izbačeni gost, ako ne bude odveden odmah ispred hotela u zatvor, može da se pribere i okrepi od neprijatnosti koje su mu se desile. Može da otetura na kapiju i da se tu osveži hladovinom koju donosi vetar sa vode i sa okolnih brda. A može da pređe i onu Zarijevu mehanu, koja je samo malo podalje, na opštinskom pijacu, i da tu slobodno i nesmetano škripi zubima preti i psuje nevidljivu ruku koja ga je onako mučki i neodaljivo izbacila iz hotela. Tu, posle prvog sumraka, kad se razilaze domaćini i ljudi od rada koji dolaze samo da popiju svoju gidu i da porazgovaraju sa sebi ravnima, nema i ne može da bude skandala, jer svak pije koliko hoće i koliko ima da plati i svak radi i govori što mu srce želi. Jer tu se ne traži od gostiju da troše i da se opijaju, a da se ponašaju kao trezni. Na kraju, ako neko pređe baš svaku meru, tu je teški, čutljivi zarije koji svojim mrgodnim i slobodnim licem razoružava i obeshrabruje i najbešnje pijanice i svađalice. On ih umiruje pokretom svoje teške ruke i dubokim glasom. Ajde, baci to, prozi se čorava posla. Pa i u toj drevnoj mehani, gde nema zasebnih odeljenja ni kelnera, jer poslužuje uvek ponekom momče i sanđaka, u seoskom modelu sad se čudno mešaju nove navike sa starima. Povučeni u najdalje uglove, ćute poznati i okoreli rakijaši. Oni vole senku i tišinu, gde sede nad rakijom kao nad svetinjom, a mrze vrevu i nemir. Sa gorelog stomaka, zapaljene jetre, poremećenih živaca, neobrijani i zapušteni, ravnodušni prema svemu na svetu, teški sami sebi, sede tako i piju, i pijući čekaju da im osvesti najposle plane ona čarobna svetlost kojom piće obasjava one koji mu se potpuno predaju, rad koje se slatko strada, propada i umire, a koja se, nažalost, s godinama javlja sve ređe i svetli sve slabije. Razgovorniji su i glasniji početnici, ponajviše gazdinski sinovi, mladići u opasnim godinama koji čine prve korake na rđavom putu, odužujući tako arač koji svi oni plaćaju porocima pića i nerada, ko za kraće, ko za duže vreme. Ali većina od njih ne ostaje dugo na tom putu, nego se vraća s njega, osniva porodicu i predaje se sticanju i radu, građanskom životu ugušenih poroka i osrednjih strasti. A samo neznatna manjina prokletih i predodređenih produžuje tim putem zauvek i, izabravši umjesto života alkohol, najkraću i najvarljiviju iluziju u ovom kratkom i varljivom životu, za njega žive i na njemu sagaraju, sve dok i oni ne postanu mrki, tupi i podboli, kao oni što sede u senci po uglovima. Otkako su nastala ova nova vremena života bez stege i obzira, življe trgovine i bolje zarade, pored sunde ciganina, koji svojom zurlom prati sve kasabalijske terevenke već 30 godina, Sada dolazi u mehanu često i Franz Furlan sa svojom harmonikom. On je mršav i rič čovek, sa zlatnom inđešom u desnom uhu, drvodalja po zanatu, ali suviše veliki ljubitelj muzike i vina. Njega vole da slušaju vojnici i strani ratnici. Često se desi da naiđe gustvar, obično crnogorac neki, isposnički mršav, sirotinski odeven, a pravog držanja i svetla pogleda, izgladneva stidljiv, gord, a upućen na milostinju. On sedi neko vreme u ćošku, upadljivo povučen, ne poručuje ništa. Gleda preda se i pravi se nevešti ravnodušen, Pa ipak se vidi da ima drugih i drugačijih misli i namera nego što mu izgled kazuje. U njemu se nevidljivo rvu mnoga suprotna i nepomirljiva osjećanja, a naročito veličina onoga što nosi u duši sa bedom i slabošću onoga što može da izrazi i pokaže pred drugima. Zbog toga je uvek pomalo zbunjen i nesiguran pred svetom. On ponosno i strpljivo čeka da neko zatraži pesmu, pa i onda sa snebivanjem vodi gusli iz torbe, huče u njih, gleda da mu nije odvuglo gudalo, udešava strunu i pri svemu tome očigledno želi da što manje privuče pažnju na te svoje tehničke pripreme. Kad prvi put pređe gudalom preko strune, to je još drhtav zvuk, pun neravni kao izlokan drum. Ali kako koji put prevuče, tako i sam, zatvorenih usta, kroz nos, počinje tiho da prati zvuk gusala, da ga svojim glasom dopunjuje i pravnala. I kad se tako oba glasa potpuno sliju u žalan, jednomeren zvuk, koji tka zagasitu osnovu za pesmu, onda se ovaj siromah, kao čarolijom, menja. Nestaje mučnog snebivanja. Sve se unutrašnje protivnosti mire i gase, sve se spolne teškoće zaboravljaju. Guslar naglo podigne glavu, kao čovjek koji izbacuje masku skromnosti, nemajući više potrebe da krije koje je i šta je, i otpočinje neočekivano jakim glasom upravo poklikne uvodne stihove. Procviljao sitan bosioče, tiha roso, što ne padaš name. Gosti koji su se dotli također pravili nevešti i razgovarali, odjednom svi umuknu. Pri tim prvim stihovima njih sve redom, i Turke i Hrišćane, prođe jedan isti drhtaj, neodređene žudnje i žeđi za istom nosom, koja živi u pesmi, kao i u svima njima, bez razlike. Ali, kad odmah zatim guslar produži, tiše. To ne bio sitan bosioče, i dišući veo sa svoga poređenja počne da nabraja turske ili srpske stvarne želje i sudbine koje se kriju iza figura o Rosi i Bosioku, ko slušalance se odmah dele osjećanje i razilaze suprotnim putevima, već prema tome šta je ko i šta u sebi nosi, želi i veruje. Pa ipak, po nekom nepisanom pravilu, svi oni mirno slušaju pesmu do kraja i, strpljivi i uzdržljivi, ne odaju ničim svoje raspoloženje, samo gledaju u čašicu pred sobom, gdje na sjajnoj površini rakije naziru željene pobede, gledaju bojeve junake i slavu i sjaje kojih u svijetu nigde nema. Najživlje je u mehani kad se desi da se zapiju varoška, mlađi gazde i gazdinski sinovi. Tada imaju posla i Sumbo, i Franz Furlan, i Ćorkan, i Šaha ciganka. Šaha je zrikava ciganka, drska muškobanja, koja pije sa svakim ko može da plaća, ali se nikad ne opija. Bez nje i njenih smelih šala ne može da se zamisli ni jedna terevenka. Ljudi koji se sa njima vesele smenjuju se, ali Ćorkan, Sumbo i Šaha su uvek isti. Oni žive od svirke, šale i rakije. Njihov je rad u tuđoj dangubi i zarada u tuđem rasipanju, a njihov pravi život u noći, upravo u onim neobičnim časovima kad zdravi i srećni ljudi spavaju, kad rakija i dotle sputavani nagoni stvaraju burna i sjajna raspoloženja i neočekivane zanose, koji su uvijek isti, a uvijek izgledaju novi i nenadmašni. Oni su čutljivi i plaćeni svedoci pred kojima svako smije da se pokaže onakav kakav je, to jest krvav ispod kože, a da ne mora posle ni da se kaje, ni da se stidi. Sa njima i pred njima je dopušteno sve ono što bi pred svetom bilo zazorno, a u rođenoj kući grešno i nemogućno pod njihovim imenom i na njihov račun mogu svi ovi imućni, ugledni očevi i sinovi dobrih porodica da budu za trenutak onakvi kakvi ni kim ne bi smeli da se pokažu, a kakvi u sebi jesu, bar na mahove i bar jednim delom svog bića. Njih mogu svirepi da izvrgavaju podsmehu ili tuku, bojažljivi da psuju, darežljivi da darivaju. Sujetni kupuju njihova laskanja, sumorni i čudljivi njihove šale i nasrnosti, razvratnici njihove smelosti ili usluge. Oni su večita i nepriznavana potreba kasabalijskog sveta, čiji je duhovni život stegnuti i izvitoperen. Oni su nešto kao umetnici u jednoj sredini u kojoj je umetnost nepoznata. Takvih ljudi i žena, pevača, šalđija, osobenjaka i lakrdijaša ima uvek u kasabi. Kad jedno od njih dotraje i umre, zameni ga drugi, jer pored poznatih i čuvenih razvijaju se i dorastaju novi, koji će prikraćivati vreme i uveseljavati život novim naraštajima. Ali mnogo će vremena proći dok se javi ovakav kao što je Salko Ćorkan. Kad je posle austrijske okupacije došao u Kasabu prvi cirkus, Ćorkan se zagleda u devojku koja je igrala na žici i zbog nje počinio toliko gluposti i ispada da je bio zatvaran i batinan, a obesne gazde koji su ga zaluđivali i nagonile na to, platile visoke globe. Od tada je prošlo nekoliko godina. Svet se navikao na mnoge stvari i dolazak stranih svirača, pelivana i mađioničara ne izaziva više onakve opšte i zarazne uzbune kao što je bilo s prvim cirkusom, ali Čorkanova ljubav prema igračici pominje se još. Odavno se on ovako troši, služeći danju svima i za svaki posao, a noću gazdama i begovima za razbibrigu i džumbus pri piću. I to iz naraštaja u naraštaj. Kad se jedne istutnje i povuku, požene i smire, pristižu drugi, mlađi, koji valja da svoje provedu. Sad je već iznoren i prerano ostareo. Mnogo je više u mehani nego na poslu i živi ne toliko od zarade koliko od milostinje i gazdinskog pića i mezeta. Za kišnih, jesenjih noći tonu u dosadi ljudi sakupljeni u ovoj zarijevoj mehani. Za jednim stolom sedi nekoliko gazda. Misa je spora i sve navraća na tužne i neprijatne stvari. Reč teška, zvuči prazno i razdražljivo, lica hladna, odsutna i nepoverljiva. Ni rakija ne može da oživi i podigne raspoloženje. Na klupi, u uglu mehane, drema čorkan, pritiskuje ga san i vlažna toplota i prva rakija. Danas je okisao do kože, noseći neke stvari čak na okolišta. Tada neko od onih sumornih gostiju za gazdinskim stolom pomenu kao slučajnu igračicu iz cirkusa i Ćorkonovu nekadašnju nesrećnu ljubav. Pogledaše svi u Ćošak, ali Ćorkan je nepomičan i pravi se i dalje da drema. Neka govore što god hoće. On je tvrdo rešio, i to upravo jutros, u jednom teškom amurluku da na njihova bockanja i podrugivanje ne odgovara i da ne dopusti da se sa njim tera onako bezdužno šala kao što su sinoć radile gazde u ovoj istoj mehani. Ja mislim da se oni i sad opisuju, kaže jedan. Vidi ti Kurvića, gdje on pismeno ljubav vodi s jednom, a mu ovdje sjedi uz koljeno. Dobacuje drugi. Čorkan se usiljava da ostane nepomičan, ali ga taj razgovor o njemu dira i uzbuđuje, kao da mu sunce golica lice. Jedino oko hoće silom da se otvori, a svi mišići se razlače u srećano smejak. Ne može da izdrži nepomičnosti čutanje. ćutanje. Najpre odmahuje kao nehatno i ravnodušno rukom, pa onda se ipak javi. Prošlo. Prošlo je to. A, prošlo, jeli? E, ljudi, čudna hajna ovoga čorkana. Jedna vene tamo u tuđem svijetu zbog njega, a druga izluđe za njim ovdje. Prošlo ono, pa će proći ovo, pa će doći treće. Gdje će ti duša jada ne bio, kad tako zanosiš pamet jednoj za drugom? Ćorkan je već na nogama i prilazi njihovom stolu. Zaboravio je i san, i umor, i svoju jutrošnju odluku da se ne da zavesti na razgovor. Sa rukom na srcu, uverava gazde da on nije kriv da nije baš takav ljubavnik i zavodnik kako im oni hoće da ga prikažu. Odelo je na njemu još mokro, a lice i pokislo i prdavo, jer njegov jeftini crveni fes pušta boju, ali preliveno osmejkom tromtog blaženstva. On seda pored gazdinskog stola. Rum za Ćorkana, viče Santo Papo, puni živola za njevrin sin Mente, a unuk Morde Pape, uglednih gvođarskih trgovaca jer u posljednje vrijeme Ćorkan pije, kad god može, rum umjesto rakije. To novo piće kao da je stvoreno za ovakve kao što je on. Jače je, brže po dejstvu i prijatno drugačije od rakije. Ono dolazi u malim flašama od dva deci. Na etiketi je slika mlade mulatkinje sočnih usta i žarkih očiju, sa širokim slanim šeširom na glavi, sa velikim zlatnim indjušama u ušima, a ispod nje crvene natpis Jamajka. Ta egzotika za bošnjake u posljednjem stadiju alkoholizma, neposredno pre delirijuma, fabrikuje se u Slavonskom brodu kod firme Eisler, Sirovatka and Company. Kad ugleda sliku mulatkinje, Ćorkan već osjeća vatro i miris novoga pića. I odmah pomisli da za ovo blago zemaljsko ne bi nikad znao da je umro samo pre godinu dana. A koliko je takve ljepote u svijetu? Razneži se pri toj pomisli i zato uvijek zastane nekoliko trenutaka, zamišljen kad otvori flašu ruma. A poslije zadovoljstva koje je imao te misli dolazi slast od pića samog. I sad on drži usku flašu pred licem, kao da joj nečujno tepa. A onaj koji je otpočeo i uspeo da ga navede na razgovor, pita ga strogo. Što misliš ti bolan sa onom djevojkom? Da je uzimaš ili da se igraš sa njom kao i sa ostalima? Reč je o nekoj paši iz Dušča. To je najlepša devojka u Kasabi. Sirota, bez oca, vezilja kao što je i majka. Na mnogobrojnim teferićima i pijankama prošlog leta momci su mnogo govorili i pevali o paši i njenoj nepristupačnoj lepoti. Postepeno i neprimetno uz njih se oduševljavao i Ćorkan. Ni sam ne zna ni kako, ni zašto. Tako su počeli da zbijaju šalu sa njim. Jednog petka poveli su ga na ašikovanje u Mahalu, gdje se iza kapija i mušebaka mogao čuti prigušeni kikot i šapat nevidljivih devojaka. Iz jedne avlije u kojoj je bila i paša sa drugaricama, bačen je struk kalopera pred Ćorkana. On je zastao zbunjen, da ne bi zgazio cvet, ne usuđujući se da ga podigne. Momci koji su ga vodili počeli su da ga tapšu po plećima i da mu čestitaju što je među njima, tolikima, paša izabrala upravo njega i ukazala mu tobože pažnju koju još niko od nje nije doživeo. Te noći se pio na mezalinu, pored reke, pod orasima, sve do zore. Ćorkan je sedeo pored vatre, usturen i svečan, čas zanesen i raspevan, čas brižan i zamišljen. Za tu noć nisu mu dali da poslužuje ni da radi oko kafe ili jela. Znaš li ti, Bolan, šta kazuje struk kalopera bačen iz djevojačke ruke? govorio mu je jedan od njih. Kaže da ti paša poručuje, ja venem za tobom kao ovaj otkinuti list, a ti nit me prosiš za sebe, nit me puštaš za drugoga. To kazuje. I svi mu govore o paši, beloj, čednoj jedinici koja se previja kao dozrela loza preko avlijskog zida i čeka ruku koja će je uzbrati, a taj koga čeka, to je glavom on, Ćorkan. Gazde se tobože ljute i glasno vajkaju. Otkud na njega da baci oko? Drugi ga brane. A Ćorkan pije. Čas poveruju u to čudo, čas odbija kao nemogućnost. U razgovoru brani se od gazdinskih šala, dokazuje da to nije za njega, da je siromah, ostareo i neugledan, ali u trenucima ćutanja i sam mašta o paši, o njenoj lepoti i sreći koju ona daje, bez obzira da li je za njega moguća ili nije a u toj velikoj letnjoj noći, koju rakija i pesme i rasplamsala vatra na travi čine beskrajnom, sve je mogućno. Ništa nije stvarno, ali ništa nije neverovatno ni potpuno isključeno. Maskare se isprdaju s njim gazde, zna on to. Ne mogu gospoda da žive bez smeha, moraju nekog da zadirkuju i s nekim džumbus da teraju, to je oduvijek bilo tako i to je i sada. Ali ako je sve to i šala, nije šala njegov san o divnoj ženi i nedostižnoj ljubavi o kojoj je uvek maštao i mašta i danas. Nisu šala ove pesme u kojima je ljubav isto tako stvarna i nestvarna i žena isto tako bliska i nedostižna kao u njegovoj mašti. Za gazde je sve, pa i to šala, ali za njega je istina i svetinja koju nosi oduvek u sebi i koja postoji stvarno i nesumnjivo, i to nezavisno od gazdinske zabave, od pića i pesme, nezavisno od svega, pa i od paše same. Sve on to dobro zna i sve opet lako zaboravlja, jer u njemu su duša topi i pamet razliva kao voda. Tako je Ćorkan tri godine posle svoje velike ljubavi i bruke sa švabicom koja igra na žici, pao u novu moćnu mađiju ljubavi i tako su dokoni i bogati ljudi pronašli novu igru, dovoljnu i svirepu i uzbudljivo da ih zasmejava mesecima i godinama. To je bilo u polovini leta. Prošla je jesen i nastupila zima, a igra sa Čorkanom ljubavi prema lepoj paši ispunjava večeri i skraćuje dane ljudima iz čašije. Čorkana ne zovu drugačije do Đulegijom i jašikom. Danju, dok mamoran i neispavan svršava sitne, i krupne poslove po dućanima, poslovi i raznosi stvari, Ćorkan se čudi i ljuti što ga tako zovu i samo stresa ramenima. Ali čim padne noć, zapale se lampe u zarijevoj i Mehani, neko vikne rum za Ćorkana, neko zapeva tiho i kao slučajno. Akšam geldi, sunce zajde, na tvom licu više ne sja. Sve se tada odjednom izmeni. Nema više tereta ni otresanja ramenima, nema ni sabe ni mehane, ni Čorkana samog ovakvog kakav je, prozebao, neobrijan, umotan u krpe i ostatke tuđeg odela. Postoji samo neki visoki doksat, sveta od sunca koje zalazi, sa lozom i devojkom koja gleda i čeka na koga će da baci struk kalapera. Postoji istina i grohotan smeh oko njega i svakojake primetbe, i gruba šegačenja, ali sve je to daleko, kao u magli, a onaj koji peva sasvim je blizu njega, tu, pored duha. Da mi se je ogrijati na sunašcu kraj tebe. I on se greje na tom suncu, koje je zašlo, kako se nikad nije ogrejao na onom stvarnom, što nad kasabom svakodnevno izlazi i zalazi. Rum za Tako su prolazile zimske noći. kraj te zime desi se pašina udaja. Silota vezilja iz dušča sa svojom lepotom i svojih nepunih devetnaest godina, udavala se za Hadži Omera i za grada, bogatog i uglednog čoveka od 55 godina, i to kao inoča. Hadži Omer je već preko 30 godina oženjen. Žena mu je iz velike porodice, čuvena sa svoje umešnosti i pameti. Njihovo imanje za gradom, to je čitav jedan zaselak, napredan i pun svega, njihovi tvrdi dućani u varoši, siguran i veliki prihod. I sve to nije toliko zasluga mirnog i nepokretnog Hadži Omera, koji samo projaše po dva puta dnevno iza grada u varoš i natrag, koliko okretne i umne, uvek nasmejane Hadži Omerovice. Za sve turske žene u Kasabi i okolini, njeno je mišljenje glavna mera i posljednja reč u mnogim pitanjima. To je po svemu najuglednija i najbolja porodica, ali ovo dvoje već ostarilih ljudi nemaju dece. Dugo ih je držala nada. Hadži je i na Ćabu išao. Žena mu je delila sirotinji i tekijama. Godine su prolazile, sve im je raslo i napredovalo, ali u onome što je glavno nije bilo blagoslova. Mudro i lepo su snosili svoju zlu sreću i Hadži i njegova pametna Hanuma, ali nade na porod više nije moglo biti. Žena je bila u 45. godine. U pitanju je bilo veliko nasljedstvo koje treba da ostane iza Hadži Omera. Tim pitanjem su se bavili ne samo njegovi i ženini mnogobrojni rođaci, nego pomalo i cela varoš. Jedni su želeli da taj brak ostane do kraja bez dece, a drugi su opet smatrali da je šteta da takav čovjek umre bez nasljednika i da mu imanje razdeli i razvuku neki rođaci, i zato su ga nagovarali da uzme drugu, mlađu ženu, dok je još vreme i dok ima izgleda na potomstvo. U tom pitanju su se varoški Turci delili na dva tabora. Pitanje je rešila sama Hadži Omerova žena, nerotkinja. Otvoreno, odlučno i iskreno, kao što je sve radila, ona je rekla svom neodlučnom mužu. Sve nam je dao dragi Bog, hvala mu i slava, i slogu, i zdravlje, i bogatstvo, ali nam nije dao ono što ima svaki siromah, da vidimo svoj evlad i da znamo na kome sve ovo iza nas ostaje. Takva je moja zla sudbina. Ali ako ja, po Božjoj volji, moram da je snosim, ne moraš ti. Vidim da je čašija ustala da te ženi i da brine našu brigu. Eh, kad će te oni ženiti, onda volim da te oženim ja, jer niko ti nije bolji prijatelj od mene. I žena mu iznese svoj plan. Kako nema nikakva izgleda više da bi njih dvoje mogli imati dece, potrebno je da on, pored nje, dovede drugu ženu mlađu, sa kojom će još moći imati poroda. Zakon mu daje pravo na to, a ona će naravno i dalje ostati u kući kao stara hađenica i paziti da se sve svrši u redu. Hadžiomer se opirao i tvrdio dugo da on boljeg druga od nje ne traži, da njemu druga i mlađa žena ne treba. Ali je omerovica ne samo ostala pri svojoj zamisli, nego mu je i saopštila koju mu je ženu izabrala. Kad već mora da se ženi da bi imao dete, nebolje da uzme zdravu, mladu i lepu sirotu devojku, koja će mu dati zdrav porod i dok je živa zahvaljivati svoje srećnoj sudbini. Njen izbor je pao na lepu pašu, kćer one vezilje iz dušća. I tako se i svršilo. Po voli svoje starije žene i sa njenom pomoći, Hadži Omer se oženio lepom pašom. A 11 mjeseci docnije paša je rodila zdravo muško dete. Time je pitanje Hadži Omerovog naslednika bilo rešeno, uništene mnoge rođačke nade i čaši i začepljena usta. Paša je bila srećna, a stara Hadžinica zadovoljna i živjeli su u Hadži Omerovoj kući složno kao majka i kći. Taj srećan svršetak pitanja Hadži Omerovog nasljednika bio je početak Ćorkanovih velikih stradanja. Te zime je glavna zabava dokonih ljudi u Zarijevoj mehani bila Ćorkanova tuga zbog pašine udaje. Nesrećni ljubavnik je bio kao nikad otad. Gazde su ga čašćavale i za svoj novac svaki je mogao da se smeje do suza. Obešenjaci su mu dostavljali izmišljene poruke od paše, uveravali ga da ona plače dan i noć, da vene za njim, ne kazajući nikom pravi uzrok svog jada. A Ćorkan je ludovao, pevao, plakao, odgovarao ozbiljno i opširno na sva pitanja, lajkao se na svoju sudbinu koja ga je stvorila ovako neuglednim i siromahom. Dobro, Čorkane, za koliko si ti godina mlađi od Hadži Omera? Započinjao je neki od gazda razgovor. Šta ja znam? I šta mi vrijedi što sam mlađi? Odgovara gorko Čorkan. Eh, da je po srcu i po mladosti, ne bi Hadži Omer imao što ima i ne bi ovaj naš Čorkan sjedio gdje sjedi. Upada neko sa strane. A Čorkanu ne treba mnogo pa da ga tronu i razneže toče mu rum za rumom i uveravaju ga da on ne samo da je mlađi i lepši i po srcu daleko bliži paši, nego da on nije, na kraju krajeva, ni takav siromah kao što se misli i kao što to izgleda. Ti dokoni ljudi smislili su u dugim noćima, pored rakije, čitavu priču. Kako je njegov otac, nepoznati turski oficir, koga nikad nije video, ostavio negde u Anadolu velika imanja svom nezakonitom sinu u Višegradu kao jedinom nasledniku, ali kako su neki tamošnji rođaci omeli izvršenje tog testamenta, tako da bi sada trebalo da se Ćorkan pojavi tamo negde u dalekoj i bogatoj varoši Brusi i da razbije spletke i prevare tih lažnih nasljednika i uzme ono što mu pripada. Tada bi on mogao za svoje mekinje da kupi i Hadži Omera i sve njegove tobožne bogatstvo. Ćorkan ih sluša, pije i samo uzdiše. Boli ga sve to, ali milo mu je da se ovako osjeća i drži kao čovjek koga su prevarili i pokrali i ovdje u Kasabi i tamo negdje u dalekoj, lepšoj zemlji odakle je njegov nepoznati otac. A ovi oko njega spremaju tobožnje njegovo putovanje u Brusu. Šale su duge, bezdušne i do izrađene. Jedne noći donose tobož, tobožnji pasoš za njegovo putovanje. Izvode čorka na nasred mehane i tu ga okreću, zagledaju, i ona se u njegov lični opis uz grube šale i grohotan smeh. Drugi put se računavaju koliko bi mu novce trebalo za put do Bruse, kako će putovati i gde konačiti. I u tome im opet prođe dobar deo duge noći. Dok je trezan, Ćorkan se brani. I veruje i ne veruje u sve što mu govore. Više ne veruje nego što veruje. Upravo, dok je trezano ne veruje ništa. Ali čim je pijan, ponaša se kao da veruje. Jer kad ga ponese alkohol, onda se više ne pita šta je istina, a šta šala i laž. Istina je da on već posle druge flašice ruma oseti mirisni vetar otud od daleke, nedostižne bruse i vidi, lepo vidi, njene zelene bašte i bele građevine. Stvarnost je da je on prevaren, nesrećen od rođenja u svemu, u porodici, u imanju, u ljubavi. Da mu je učinjeno krivo, toliko krivo da su i Bog i ljudi njegovi dužnici. Izvjesno je da on nije ovo što izgleda i kakvim ga ljudi smatraju. I sa svakom čašom svega više muči potreba da to kaže ovima oko sebe, iako i sam osjeća kako je teško dokazivati jednu istinu koja je u njemu jasna i očigledna, ali protiv koje govori sve što je na njemu i oko njega. Pa ipak, već posle prve čašice ruma, on to objašnjava svakom, po svu noć, iskidanim rečima, grotesknim pokretima kroz pijene suze. I što on više i življa objašnjava, ovi oko njega sve se više smeju i šegače. Smeju se toliko i tako slatko da im se nadimaju slabine i pucaju vilice od tog smeha koji je zarazan, neutoljiv i slađi od svakog jela i pića. Smejući se, zaboravljaju čamotinju zimske noći pored čorkana i sami piju bez mere. Ubij se, kaže mu Mehaga sarača koji svojim hladnim i prividno ozbiljnim načinom ume najbolje da izazove i razdraži Ćorkana. Kad ti nisi bio kadar da otmeš pašu od onog džuturuma Hadži Omera, onda ne treba da živiš. Ubij se, Ćorkane, to ti je moj savjet. Eh, ubij se, ubij se, vajka se Ćorkan. Misliš ti da ja na to nisam pomišljao? Sto puta sam polazio da se kapije skočim u dinu i sto puta me nešto vraćalo. Šta te vraćalo? Strah te vraćao, pun tur, čortane. E nije, nije strah, tako mi Boga, nije strah. Uopšto je i i u čorkan skače, bije se u grudi, kida komadić od hleba koji je pred njim i unosi ga nepomičnim i hladnom mehagi u lice. Vidiš li ovo? E, ovoga mi hleba i nimeta nije strah, nego... Tu neko odjednom zapeva tanko i iznenada na tvom licu više ne sja. I svi prihvataju pesmu i zaglušuju mehagu koji viče prema Ćorkanu, ubij se. I tako pevajući padaju i sami u zanosu koji su htjeli da nateraju ovog siromaha, dok se na kraju sve ne pretvori u potpuno ludu terevenku. Jedne februarske noći su tako osvanuli, mahnitajući zajedno sa svojom žrtvom Ćorkanom i sami žrtve svog ludovanja. Bilo se već razdanilo kad su svi zajedno izišli iz mehane i onako vrući. Vileni i zabreklih damara od pića otišli na most koji je bio gotovo pust i sav pokriven poledicom. Sa velikom grajom i grohotnim smehom, ne obazirući se na redke rane prolaznike, kladili su se. Ko sme da pređe most, ali po uskoj kamenoj ogradi bleštavoj od tankog gleda. Smije čorkan, viče neko od pijanica. Ne smije. Kakav čorkan? Ko ne smije? Ja. Smijem ja bolan što živ čovjek ne smije. Vikao je čorkan bijući se gromko u Ne smiješ. Čik stisni. Smijem, Valahi. Smije čorkan, smije. Ne smije, laže. Tako su se nadvikivali i razmetali pijani ljudi, iako su se i na ovako širokom mostu jedva na nogama držali, jer su svi turali, posrtali i hvatali se jedan za drugog. Nisu ni primijetili kad se Čorkan uspeo na kamenu ogradu. Najednom su vidjeli da levdi iznad njih i, onako pijan i raspasan, nastoji da se održi i da korača po pločama na zidu. Kamena ograda je široka svega tri pedlja. Čorkan se povodi čas levo, čas desno. Levo je most i na mostu, tu ispod njegovih nogu, gomila pijanih ljudi koja ga u stopu prati i dovikuje mu neke reči koje on jedva razabire i to kao nerazumljiv šum. A desna praznina i u toj praznini dole, negdje duboko, šumi nevidljiva reka. Sa nje se puši gusta para i kao beo dim diže u studeno jutro. Redki prolaznici su zastajali i uplašeni, raširenih očiju, gledali pijanog čovjeka koji umjesto po mostu ide po njegovoj uskoj i klizavoj ogradi, nadnesena dubinom, mašući očajno rukama da bi održao ravnotežu. I od pijanog društva, neki malo trezniji i prisebniji, zastadoše kao probuđeni i bledi od straha posmatraju opasnu igru. Drugi su, ne opasnost, išli pored ograde i svojim povicima i dalje pratili pijanog čovjeka koji, nišući se i povodeći, poigrava nad dubinom. Svojim opasnim položajem Ćorkan se odjednom izdvojio i sad je kao neko džinovsko čudovište visoko iznad njih. Prvi koraci su oprezni i tromi. Njegove teške kundure svaki čas se okliznu po pločama prevučenim povedicom. Čini mu se da noge beže ispod njega, da ga dubina pod njim neodoljivo privlači, da se mora otisnuti i pasti, da već pada ali taj neobični položaj i blizina velike opasnosti davali su mu novu snagu i dotle nepoznate moći. Boreći se da održi ravnotežu, sve je življe poskakivao i sve se više lomio u pasu i u kolenima. Umjesto da korača, on je, ni sam ne zna kako, počeo da igra, sitno, bezbrižno, kao da je na širokoj zelenoj poljani, a ne na uskom čenaru i poledici. I odjetom je postao laki vešt, kao što čovjek biva ponekad u snovima. Njegovo zdepasto i iznureno telo sada je bez težine. Pijani čarkan je poigravao i lebdeo nad provalijom kao krilat. Osjećao je kako iz njegovog tela, zajedno sa muzikom po kojoj igra, teče vesela snaga koja daje sigurnost i ravnotežu. Igra ga je nosila kod hod ne bi nikad proneo. I ne pomišljajući više na opasnost i mogućnost pada, cupkao je s noge na nogu i pevao, raširenih ruku, kao da se sam prati uz šarkiju. Tiridam, tiridam, tiri diri diri diri diri dam, tiridam, haj haj, haj haj. Peva Čorkan i sam sebi daje takt po kome sigurno i poigravajući prelazi ovaj opasni put. Noge savija u kolenima, a glavu naginje čas levo, čas desno. Tiridam, tiridam, haj haj. U tom izuzetnom i opasnom položaju, uzvišen iznad svih, on nije više onaj veselnik čorkan iz čašije i mehane. Nije ni to pod njim klizavo i uska kamena ograda nepoznatog mosta na kome je hiljadu puta žvakao svoj somun i, misleći o slatkoj smrti u talasima, zaspao u hladovini na kapiji. Ne, to je to daleko i neostvarljivo putovanje o kome mu svake večeri u mehani govore, sa grubim zadirkivanjem i podsmehom, i na kojoj se sad, evo, najposle krenula To je ona svetla željena staza velikih podviga, a tamo, na dalekom njenom kraju, tamo je carski grad Brusa sa istinskim bogatstvom i zakonitim nasleđem, a tamo je negdje i sunce koje je zašlo, i lepa paša sa muškim detetom, njegova žena sa njegovim sinom. Tako je, igrajući u zanosu, obišao i onaj istureni deo ograde koji okružuje Sofu, a zatim i drugu polovinu mosta. Kad je stigao do kraja, skočio je na drum i gledao zbunjeno oko sebe, začuđen da se sve svršilo opet na tvrdom i dobro poznatom višegradskom putu. Društvo koje ga je dotle platio s povicima hrabrenja i šalama, dočekalo ga je odmah. Pritrčali su i oni koji su uplašeni bili zastali. Stali su da ga grle, tapšu po ramenima i po izbledelom fesu. Vikali su svi u jedan glas. Aferim Čorkane pile od sokola. Aferim gazio. Rum za Čorkana. Derao se Santo Papo promuklim glasom sa španskim izgovorom, misleći da je u mehani i šireći ruke kao da ga razapinju. U toj opštoj guži i vrevi neko je već predložio da se ne rastaju i ne odlaze kućama, nego da nastave dalje da piju u slavu Čorkanovog podviga. Deca, koja su tada bila u osmoj ili devetoj godini i toga jutra hitala preko zamrzlog mosta ka svojoj udaljenoj školi, zastajala su i gledala neobičan prizor. Od čuđenja su im bila otvorena mala usta iz kojih su se vila bela para. Onako sitni, umotani, sa tablicama i knjigama pod pazuhom, oni nisu mogli da shvate ovu igru odraslih ljudi, ali im je za ceo život, zajedno sa linijom njihovog rodnog mosta, ostala u očima slika dobro poznatog čorkana koji, preobraženi lak, poigravajući smelo i radosno, kao mađijom nošen, hoda onuda kuda je zabranjeno i kuda niko ne ide. Prošlo je dvadesetak godina od kako su prva austrijska žuto obojena vojna kola prešla most. Dvadeset godina pod okupacijom, to je dug niz dana i meseci. Svaki taj dan i mjesec uzet za sebe izgleda nesiguran i privremen, ali svi zajedno sačinjavaju sazmano najduži period mira i materijalnog napretka što ga je Kasaba ikad zapamtila. Glavni deo života onog naraštaja koji je u trenutku okupacije ulazio u godine punoletstva. To su bile te godine prividnog blagostanja i sigurne, pa ma i male zarade, kad su majke, govoreći o svom sinu, dodavale da je živ i zdrav i da mu Bog da lak hljeb. Kad je žena onog visokog ferhata, vešitog siromaha, koji pali opštinske fenjere po sokacima i prima zato 20 forinti mesečno, govorila s ponosom, šuću dragom Bogu kad je i moj Ferhat Ajlukčija. Tako su tekli i posljednje godine 19. veka, godine bez uzbuđenja i krupnih događaja, kao što teče mirna i razlivena reka pred neizvesnim ušćem. Po njima sudeći, izgledalo je kao da nestaje tragičnih akcenata u životu evropskih naroda, pa i u Kasavi pored mosta. A ukoliko bi se ponekad i javili negde u svetu, oni ili nisu dopirali do nas, ili su nama ovdje bili daleki i nerazumljivi. Tako je jednog letnjeg dana, posle toliko vremena, iskrsnuo opet na kapi i beo službeno oglas. Bio je kratak. Ovoga puta opervažen jakom crnom prugom i javljao da je njeno veličanstvo carica Jelisaveta poginula u Ženevi kao žrtva odvratnog atentata od ruke italijanskog anarhiste Lukenija. Oglas je dalje izražavao gnušanje i duboku žalost svih naroda velike Austrougarske monarhije i pozivao ih da se u podaničkoj vernosti još čvršće okupe oko prestola i da tako budu najbolja uteha vladaocu koga je sudbina tako teško pogodila. Plakat je bio prilepljen ispod bele ploče sa natpisom, kao nekad proglas generala Filipovića o okupaciji zemlje, i svet ga je čitao s uzbuđenjem, jer je bila reč o carici, ženi, ali bez pravog razumevanja i dubljeg učešća. Nekoliko večeri nije bilo pesme ni glasnog veselja na kapiji, jer je sama vlast tako naredila. U Kasabi je bio samo jedan čovjek koga je ova vest teško pogađala. To je bio Pietro Sola, jedini italijan u varoši, preduzimač i zidar, kamenorezac i slikar, ukratko svaštar i veštak naše kasabe. Majstor Pero, kako ga je zvala cela kasaba, došao je još uz okupaciju, nastanio se ovde, oženivši se nekom stanom, sirotom devojkom ne baš najbolje glasa. Bila je riđa, snažna, dva puta veća od njega, i važila je kao žena oštra jezika i teške ruke, sa kojom je bolje ne upuštati se u svađu. A majstor Peru je bio sitan, pognut, dobroćudan čovek, plavih, krotkih očiju i oborenih brkova. Lepo je radio i dobro zarađivao. S vremenom je postao pravi kasabalija. Samo jezik i izgovor nije mogao nikada savlada kao ni lotika. Zbog njegovih znatnih ruku i dobre čudi, svi su ga u kasavi voleli, a njegova atletski snažna žena vodila ga je kroz život strogo i materinski, kao dete. Kad je, vraćajući se s posla, siv od kamene prašine i umrljen bojama, majstor Pero pročitao oglas na kapi, on je nabio šešir na oči i grčevito stisnuo svoju tanku lulu koju je uvek držao u zubima. I koga god je sreo od ugletnijih i ozbiljnijih ljudi, dokazivao mu je da on, iako je italijan, nema ničeg zajedničkog sa ovim Lukenijem i njegovim odvratnim zločinom. Ljudi su ga slušali, umirivali ga i uveravali da mu veruju, da nisu ostalom nikad ni pomislili nešto tako o njemu, ali on je i dalje svakom objašnjavao da ga je stid što je živ i da on pile u životu nije zaklao, a kamoli da čoveka ubije, i to ženu jedno i tako visoku ličnost. Najposle, ta njegova bojazan pretvorila se u pravu maniju. Kasabalije su počele da se podsnivaju majstor Perinoj brizi i revnosti, i njegovim izlišnim uveravanjima da nema veze sa ubicama i anarhistima. A kasabalijski dečaci su odmah promašli svire po igru. Skriveni iz ograde vikali su za majstor perom Lukeni. Siromah čovjek se branio od tih povika kao od nevidljivih osica, nabijao šešir na oči i bežao kući da se izjada i isplače u širokom krilu svoje žene. Stid me, stid me, jecao je sitan čovjek. U oci nikom ne mogu da pogledam. Ajde, budalašu, čega te stid? Što je Talijan ubio caricu? Nek se stidi talijanski kralj. A ko si ti i šta si ti da se stidiš? Eto, stidim se što sam ziv. Žalio se majstor Pero ženi koja ga je dramusala i nastojala da mulije snagu i odlučnost i da ga nauči kako će da prođe kroz čaršiju, slobodno uzdignute glave i ne obarajući pogled ni pred kim. Za to vreme na kapiji zasedeli stariji ljudi i nepomična lica i oborena pogleda slušali novinske vesti sa pojedinostima u ubistvu austrijske carice. Te vesti su bile samo povod za opšte razgovore o sudbinama krunisanih glava i velikih ljudi. Jednom krugu uglednih, ljubopitljivih i neukih Turaka, Čaršilija objašnjava višegradski model iz Husein Efendija šta su i ko su ti anarhisti. Muderis je isto onako srećan, krut, čisti negovan kakav je bio nekad pre 20 godina kad je na ovoj kapiji dočekivao prve švabe zajedno sa Mula Ibrahimom i Pop Nikolom koji odavno već počivaju svaki na svom groblju. Brada mu je već seda, ali isto onako pažljivo podrezana i zaobljena. Celo lice mirno i glatko, jer ljudi krute pameti i tvrda srca sporo stare. Visoko mišljenje koje je uvek imao samom sebi još je poraslo za ovih 20 godina. Uzgled budi rečeno, onaj sanduk knjiga, na kome počiva dobrim delom uderisa u glas učena čoveka, još je neiscrpen i nepročitan, a njegova hronika našeka sada je porasla i u ovih 20 godina svega još za četiri dalje stranice, jer Muderis, što biva stariji, to sve više ceni sebi i svoju hroniku, a sve manje događaje oko sebe. On sada govori tihim glasom i sporo, kao da čita neki nejasan rukopis, a dostojanstveno, svečano i strogo uzimajući sudbinu kaurske carice samo kao povodi i ne mešajući je ni ukoliko sa pravim smislom svoga tumačenja. Po njegovom tumačenju, a ono i nije njegovo, jer ga je on našao u dobrim starim knjigama koje je nasledio od svog nekadašnjeg učitelja, čuvenog Arab Hođe. Toga što se sada naziva anarhistima bilo je oduvek i bit će dok je sveta i veka. Tako je ljudski život udešen. I sam Bog jedini tako je hteo, da uz svaki dram dobra idu dva drama zla, da na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez senke. To naročito važi za izuzetno velike, pobožne i slavne ljude. Uz svakog od njih raste, uporeda sa njihovom slavom, i njihov krvnik i vreba priliku, pa nekad je uhvati pre, a nekad posle. Eto, ovaj naš zemljak Mehmet Paša, koji je odavno rajski stanovnik, kaže mu Delisi, pokazuje na kamenu ploču iznad plakata, koji je tri sultana služio i bio mudrije od Asafa, koji je i ovaj kamen na kom sjedimo svojom snagom i svojom pobožnošću podigo, i on je od toga noža poginuo. Pored sve svoje sile i mudrosti, od te dekike nije mogao pobjeći. Oni, kojima je veliki vezir smeta u njihovim planovima, a to je bila velika i jaka stranka, našli su načina da naoružaju i podgovore jednog sumanutog dervišinu da ga ubije i to baš kad je išao džumu da klanja. Sa izlizanom derviškom hrkom na leđima i brojanicama u rukama, derviš je prepriječio put vezirovoj pratnji i pritvorno i ponisno zatražio sadaku, a kad je vezir htio da se maži za džep i da mu udijeli, on ga je probao. I tako je Mehmed Paša poginuo kao šehit. Ljudi slušaju i odbijajući dimove gledaju čas kamenu ploču s tarihom, čas beli plakat optočen crnom linijom. Slušaju pažljivo, iako svaki ne razume baš potpuno i svaku reč iz Muderisovog tumačenja. Ali, gledajući za dimom svojih cigara, u daljinu, mimo tariha i plakata, slučaju tamo negde u svetu neki drugi i drugačiji život, život velikih uspona i dubokih padova, u kome se veličina meša sa tragikom, i koji na neki način drži ravnotežu ovom njihovom mirnom i jednoličnom živovanju na kapiji. Pa su i ti dani prošli. Na kapiji se vratio stari red sa glasnim, običnim razgovorima, šalama i pesmama. Razgovori o anarhistima su prestali, a onaj plakat o smrti, te svetu slabo poznate i tuđe carice, menjao se pod uticajem sunca, kiše i prašine, dok ga najposle nije vetar iskidao i sve komad po komad razneo niz vodu i po jaliji. Još neko vreme valjali dečaci su vikali za majstor perom Lukeni, ne znajući ni sami šta to znači ni zašto to rade, nego prosto po onoj dečijoj potrebi da draže i muče slaba i osjetljiva stvorenja. Vikali su, pa i prestali, jer su našli drugu zabavu a tome je doprenila malo i stana Smejdena time što je dušmanski isprebijala dva najgrlatija dečaka. A posle mjesec, dva, niko više nije spominjao caričinu smrt ni anarhiste. Taj život pod kraj stoleća, koji je izgledao ukročen i pripitomljen zauvek, prikrivao je svojim širokim i jednoličnim tokom sve, i kod ljudi ostavljao osjećanje da se otvara vek mirne radinosti sve tamo do u daleku neku i nedoglednu budućnost. Ona neprestana i nezaustavna aktivnost na koju je tuđinska uprava izgledala osuđena i sa kojom se naš svet tako teško mirio, iako je upravo njoj imao da zahvali i svoju zaradu i svoje blagostanje, izmenila je za dvadeseta godina mnogo što što u spoljašnjem izgledu kasabe, u nošnji i navikama građana. Bilo je prirodno da se ona neće zaustaviti ni kod starinskog mosta sa večito istim likom. Nastupila je godina 1900 kraj tog srećnog stoleća i početak novog, koje po shvatanju i osjećanju mnogih treba da bude još srećnije kad su došli novi inženjeri i počeli da obilaze most. Svet je već bio navikao na njih. I deca su znala šta to znači kad ti ljudi u kožnim kaputima, za spolnim džepom punim raznobojnih pisaljke, stanu da kruže oko nekog brega ili neke građevine. Tu ima nešto da se ruši, gradi, prokopava ili menja. Samo niko nije mogao da se dosjeti šta bi mogli da rade sa mostom, koji je za sve živo u Kasavi predstavljao stvar večitu i nepromenljivu, kao što su zemlja koju gaze i nebo nad njima. Obilazili su dakle inženjeri, premiravali i beležili, pa i otišli, i stvar se zaboravila. Ali su polovinom leta, kad je voda najniča, odjednom došli preduzimači i radnici i počeli u blizini mosta da podižu privremene barake za ostavu alata. Tek što se proneo glas da će most biti opravljen, a već su po stubavima isprepletene skele i na mostu samom postavljene dizalice na čekrk. Pomoću njih su se radnici na pokretnoj skeli, kao na nekom uskom drvenom balkonu, spuštali niz stubove, dizali uz njih i zaustavljali na mestima gdje je bilo pukotina ili gdje su iz sastavaka izrasli čuperci trave. Svaka rupica je ispunjena, trava počupana i ptičija gnezda odstranjena. Kad su svršili s tim, počeo je rad na opravci potlokanih temelja mosta. Zajažena i odvraćena voda tako da se vidjelo pocrnilo izjedeno kamenje i poneka hrastava greda, izlizana, ali skamenjena u vodi u koju su je položili pre 330 godina. Neumorne dizalice spuštale su cement i šljunak, sanduk za sandukom i tri srednja stuba, koja su bila najviše izložena oštroj matici reke i najviše podlokana, popunjena su u temeljima kao kvarni zubi u korenu. Toga leta nije bilo sedenja na kapiji ni uobičajenog života oko mosta. Sve je bilo zakrčeno konjima i kolicima na kojima se dogonio cement i pesak. Svuda su odjekivala dovikivanja radnika i naredbe palira. Na kapiji samoj načinjena je drvena ostava od dasaka. Posmatraju balije radove na velikom mostu. Čude se i snebivaju. Neki kaže ponešto šaljivo, neki odmahne samo rukom i ide dalje, a svima se čini da stranci rade i ovo, kao i sve ostalo, samo zato što moraju nešto da rade, što im to treba, što ne mogu drugačije. Niko to ne kaže tako, ali svi osjećaju. Svi oni koji su navikli da svoje vreme provode na kapi i sad sede pred Lotikinim hotelom zarijevom mehanom ili na čepencima onih dućana koji su u blizini mosta. Tu ispijaju kafe i pričaju, čekajući da se oslobodi kapio i da prođe ovaj nasrtaj na most, kao što se čeka kraj pljuska ili druge nepogode. Na Alihođinom dućanu koji je tu stešnjen između kamenitog hana i zarijeve mehane, tako da se sa njega vidi most u kosoj perspektivi, sada je već rano izjutra dvojica Turaka dva čašinska besposlenjaka i razgovaraju o svemu i svačemu, ponajviše o mostu. Ali hođe ih sluša ćutke i mrzovoljno, gledajući zamišljeno most na kome vrve radnici kao mravi. Za ovih dvadeseta godina on se tri puta ženio. Sada ima ženu mnogo mlađu od sebe i pakosne čaršilije govore da je zbog toga uvek dopodne zlovoljan. Od te tri žene ima četrnestoro žive dece, od njih mu kuća bruji i tutnji po dan, a u čašiji se šale da hođa ne zna svoju decu ni po imenu. Izmislili su čak i priču kako ga je jedno od mnogobrojne njegove dece srelo na sokaku i prišlo mu ruci, a hođa ga pomilovao po glavi i rekao, živ bio, živ bio, a čiji si ti? Naoko oko hođa se nije izmenio, samo je puniji i nije više onako crven u licu. Ne kreće se više onako žustro i nešto sporije ide kući onom uzbrdicom uz Mejdan, jer ga već od nekog vremena srce guši čak i u Odlazio je zbog toga i kod sredskog lekara, doktora Marovskog, jedinog odošljaka koga on priznaje i poštuje. Od doktora je dobio neke kaptice koje ne leče bolest, ali pomažu čoveku da je snosi. Od njega je naučio i latinsko ime svoje bolesti, angina pectoris. On je jedan od redkih varoških muslimana koji nije prihvatio ništa od novina i promjena koje su stranci doneli, ni u nošnji, ni u shvatanjima, ni u govoru, ni u načinu trgovine i poslovanja. S istom onom oštrinom i upornošću sa kojom je nekad istupao protiv bezizglednog otpora, on je godinama ustajao protiv svega što je šlapsko i strano, a što je sve više hvatalo maha oko njega. Zbog toga je nekad dolazio u sukobe sa ljudima i plaćao globe kod policijske vlasti. Sad je pomalo zamoren i razočaran. U suštini, on je po naravi isti kakav je bio kad je ono sa Karamanlijom vodio pregovore na kapiji. Čovjek svoje glave i odvojenog mišljenja uvek i u svemu. Samo što se njegova poslovična uošljivost pretvara u jetkost i njegova borbenost u mračno ogorčenje kome ni najsmelije reči nisu dovoljne kao izraz i koje se gasi i smiruje samo u tišini i samoći. S vremenom Hođa sve više pada u neku smirenu zamišljenost u kojoj mu niko nije potreban i u kojoj su mu, naprotiv, svi ljudi teški i na I dokone čaršilije i mušterije i njegova mlada žena i onaj buljog dece od koga mu kuće odjekuje. Još pre sunca beži od kuće u dućan i otvara pre svih ostalih trgovaca. Tu klanja sabah. Tu mu donose i ručak. A kad mu preko dana dosade razgovori, prolaznici i poslovi, on pritvori čepenak i povuče se u jedan mali sobičak pozadi dućana koji on zove tabut. To je skrovita prostorija, uska, niska i mračna. Hođa ispuni gotovo celu kad se uvuče u nju. Tu ima mala sećija na koju može da sedne podvijenih nogu, nekoliko rafova s prasnim kutijama, starim tegovima i svakojakim sitnicama za koje u dućanu nema mesta. Iz te mračne, tesne prostorije Hođa sluša kroz stanski dućanski zid šum života u čarši, konski bat, viku prodavača. I sve to dopire do njega kao sa drugog sveta. Čuje i pojedine prolaznike koji zastaju pred njegovim pritvorenim dućanom i prave pakosne primetbe i šale na njegov račun. Ali on ih sluša mirno, jer za njega su ti ljudi pokojnici koji se još nisu smirili. Čuje ih i zaboravlja ih u istom trenutku, jer on je sklonjen među tih nekoliko dasaka, potpuno zaštićen svojim mislima od svega što može da donese ovaj život koji se, po njegovom shvatanju, odavno pokvario i krenuo stranputicom. Tu Hoža nalazi sebe i svoju misao o sudbini sveta i hodu ljudskih stvari, i u isto vreme zaboravlja sve ostalo, čaršiju, brige o dugovima i rđavim kmetovima, svoju suviše mladu ženu, čija se mladost i lepota naglo pretvaraju u glupu, paklensku džandrljivost i onaj dželet dece koji bi u i carskoj hazni bio težak, a na koji on pomišlja samo sa užasom. Kad se tu pribere i odmori, hođa opet spušta će penak i otvara dućan kao da se vrati od nekud. Tako i sada sluša prazan razgovor ove dvojice komšija. Vidiš ti što je zeman i Božje davanje, i kamen na grize, svedno vala ko kundura čarapu. Ali ne da švabu, nego odmah krpi što je naprslo. Filozofira prvi, jedan poznat neradnik iz čaršije i srče ali hođinu kafu. Ajde, jadan, dok je drina drina i ćuprija bi bila ćuprija, i da je dirnuli nisu trajala bi koliko joj je pisano. Samo džaba ovoliki trošak i bi uzur, kaže drugi gost koji se bavi istim poslom kao i prvi. Nadugačko bi oni otegli svoju dokonu rastru, da ih Ali Hođa ne prekide. A ja vama kažem da ne valja što diraju u Ćupriju. I neće izdobriti ovo popravljanje, vidjet ćete. Kao što je danas popravljaju, tako će je sutra rušiti. Meni je Rahmetli Mula Ibrahim kazivo da je on nalazio u knjigama da je velika grijota dirati u živu vodu. Odvraćati je i mijenjati joj tijek, pa makar samo za dan ili za sat. Ama ne zna Švabo da je živ dok ne kucka i ne čeprka oko nečeg. U oko bi dirnuli, zemlju bi prevrnuli da mogu. Prvi od dvojice dokonih ljudi dokazuje da na kraju krajeva nije zgoreg što švabe opravljaju i čupriju. Svakako, ako je ne produže vek, od toga joj neće biti ništa. A otkud ti znaš da joj neće biti ništa? Upada mu hođa ljutito u reč. Ko ti to kaže? Znaš li ti da riječ jedna ruši gradove, a kamoli ovoliki ršum? Na riječi je sazdan sav ovaj Božji dunjalog. Ti da si pismeni i lumli, kao što nisi, ti bi znao da ovo nije građevina kao što su druge, nego od onih što se za Božju ljubav i Božjom voljom podižu. Jedno vrijeme i jedni ljudi je grade, a druga vremena i drugačiji ljudi ruše. Ti znaš šta su stari ljudi pričali, kakav je bio kameniti han. Nije ga bilo u carevini, pa ko njega poruši? Da je bilo po građima istorije hiljadu bi godina trajao, pa opet se istopio kao da je od voska, a sad na onom mjestu na kom je Han bio, krma drokću i šrapska borija izvija. Ama, ja kao velim, kao računam, brani se onaj. Rđavo računaš, prekida ga hođa. Da je po takvoj pameti kao što je tvoja, niti bi se gra šta gradilo, niti rušilo. Ne ide to u tvoju glavu. Samo, ja vam kažem da sve ovo ne valja i ne sluti na dobro, ni po Ćupriju, ni ka Sabu, ni po nas koji sve to očima gledamo. Tako je, tako. Zna Hođa bolje šta je Ćuprija. Upada onaj drugi gost, podsjećajući pakosno na nekadašnje Ali Hođino stradanje na kapiji. I nemoj misliti da ne znam kaže Hođa ubeđeno i počinje, već sasvim umiren, da priča jednu od onih svojih priča kojima se ljudi i podsmevaju i vole da ih slušaju i po nekoliko puta. Nekad je moj Ahmetli otac slušao od šeh Dedije i meni kao djetetu pričao. Otkud Ćuprija na ovom svijetu i kako je prva Ćuprija postala. Kad je Allah, Đelešanuhu biva, stvorio ovaj svijet, zemlja je bila ravna i glatka ko najljepša savatli tepsija. To je bilo krivo šejtenu koji je zavitio čovjeku na tom Božjem daru. I dok je zemlja bila još onakva kakva je ispod Božje ruke izašla, mokra i mehka, ko pečena ćasa, on se prikradi i noktima izgrebi lice Božje zemlje koliko je god mogao više i dublje. Tako su, kako priča kazuje, postale duboke rijeke i provalije što odvajaju kraj od kraja i dijeli ljude jedne od drugih i smetaju im da putuju po zemlji koju im je Bog dao kao bašću za njihovu hranu i izdržavanje. Žao bi Alahu kad viđe šta onaj prokletnik radi, ali kako nije mogao da se vraća na posao koji je šeitan svojom rukom opoganio, on posla svoje meleće da pomognu i olakšaju ljudima. Kad meleći viđeše kako jatni ljudi ne mogu da pređu one haluge i dubine, ni da svršavaju svoje poslove, nego se muče i uzalud gledaju i dovikuju s jedne obale na drugu, oni iznad tih mjesta raširiše krila i svijet stade da prelazi preko njihovih krila. Tako ljudi naučiše od Božih meleća kako se gradići ćuprije E zato je, poslije česme, najveći sevap sagraditi ćupriju i najveća grijehota dirati u nju. Jer svaka ćuprija od onog brvna preko planinskog potoka pa sve do ove Mehmet Pašine građevine ima svog meleća koji je čuva i drži dok je od Boga suđeno da stoji. Ih, jarabi, jarabi, čude se učtivo ona dvojica. Tako oni prekraćuju vreme u razgovoru, dok dan prolaze i radnja napreduje tamo na mostu, sa koga do njih dopire škripa kolica i lupa mašina koje mešaju cement i pesak. Kao uvek, Hođa je i u ovoj prepirci zadržao posljednju reč, jer niko nije hteo ni mogao da se sa njim pregoni do kraja, a porajmanje ova dva dokona i praznoglava čoveka koji piju njegovu kafu i znaju da treba i sutra da provedu jedan deo svog dugog dana i na njegovom dućanu. Tako je Ali Hođa govorio svakome ko bi poslom ili u prolazu svratio na njegov čepenak. Svi su ga slušali s posmešljivim ljubopistom i prividnom pažnjom, ali niko u Kasabi nije delio njegovo mišljenje, ni imao razumevanja za njegov pesimizam, ni njegove zle slutnje koje ni on sam nije umeo da objasni i potkrepi dokazima. Uostalom, svi su odavno navikli da hođu smatraju jogunicom i osobenjakom, koji sada, pod uticajem zrelih godina, teških prilika i mlade žene, sve crno vidi i sve mu daje naročito i zlosutno značenje. Svet u Kasabi bio je u većini Ravnodušen prema ovim poslovima na mostu, kao i prema svemu ostalom što stranci već godinama rade po varoši i oko nje. Mnogi su zarađivali u kući pesak, drvo ili hranu za radnike. Jedina su deca bila razočarana kad se vidjelo da radnici preko drvenih skela ulaze kroz onaj crni otvor na srednjem stubu u sobu u kojoj po opštem dečijem verovanju živi Arapin. Iz te prostorije radnici su iznosili i prosipali u reku bezbrojne koševe ptičijeg đubreta. I to je bilo sve. Arapin se nije pojavio. I dečaci su uzalud zadosnjavali u školu, čekajući satima na obali kad će crni čovjek izići iz svog maka i prvog radnika koji najđe udariti u prsa tako snažno da u velikom luku odleti sa svoje pomične skele dole u reku. Kivni što se to nije desilo, neki su od mališana pokušavali da pričaju kao da se desilo, ali to nije zvučalo ubedljivo. Dečaci su ih ismejavali. Ni zakletve nisu pomagale. Tek što je posao oko opravke mosta bio svršen, počeli su radovi na vodovodu. Kasaba je do sada imala drvene česme od kojih su samo dve na Mejdanu bile čista izvorska voda. Sve ostale, dole, u nizini, bile su u vezi s rečnom vodom iz Drine ili iz Rzava, i mutile su se čim se koja od dve reke zamuti, a presahnule bi za vreme letnjih vrućina kad reke opadnu. Sad su inženjeri pronašli da je ta varoška voda nezdrava. Nova voda je dovedena čak sa planine, iznad Kabernika, s one strane Drine, tako da je vodovod morao biti proveden preko mosta u Varoš. I opet je na mostu nastala vreva i lupa. Dizane su ploče i kopano ležište za vodovodne cevi. Gorele su vatre na kojima je kuvan katran i topljeno olovo. Raspredala se i kudelja. Svet je opet gledao radove s nepoverenjem i ljubopitstvom kao i sve ranije. Ali hođa se mrštio od dima koji je dopirao preko pijaca do njegovog dućana i prezrivo govorio o novoj, poganoj vodi koja ide kroz gvozdene čunkove, tako da nije ni za piće, ni za avdest i koju ni konji ne bi pili da još ima konja stare dobre pasmine, kakvih je nekad bilo. Podsmevao se Lotiki koja je uvela vodu u hotel. I svakome ko je hteo da ga sluša dokazivao da je i vodovod samo jedno od znamenja za nepredviđena zla koja će pre ili posle naići na kasabo. Međutim, u letu sljedeće godine vodovod je sproveden kao što su ostvareni i dovršeni svi raniji radovi. Čista i obilna voda, koja nije više zavisila ni od suše ni od poprova, tekla je na novim gozdenim česmama Mnogi su uveli vodu u avliju, neki i u kuću. Još iste jeseni počelo je građenje železničke pruge. To je bio mnogo duži i važniji posao. Istina, on na prvi pogled nije imao veze sa mostom. Ali to je bilo samo prividno. To je ta pruga uskog koloseka koja se u novinskim člancima i zvaničnoj prepisci zvala Istočna železnica. Ona treba da veže Sarajevo sa granicom Srbije, kod Vardišta, i granicom Turskog Novopazarskog sanđaka kod Uvca. Ta pruga prolazi kroz samu Kasabu koja je najvažnija stanica na njoj. U svetu se mnogo govorilo i pisalo o političkom i strategijskom značaju te pruge, o predstojećoj aneksiji Bosne i Hercegovine, o daljim ciljevima Austrugarske preko Sanđaka ka i o svim zamršenim problemima koji se postavljaju u vezi sa tim. Ali ovdje, u Kasabi, sve se još pojavljivalo pod posve bezazlenim, čak privlačnim vidom. Novi preduzimači, nove gomile radnika, novi izvori zarade za mnoge. Ovoga puta sve je bilo naveliko. Četiri godine trajalo je građanje pruge od 166 km na koje je bilo oko stotinu mostova i viadukta oko 130 tunela i koja je državu stala 74 miliona kruna. Svet je izgovarao taj veliki broj miliona i pritome gledao negdje neodređeno u daljinu, kao da se uzalud napreže da tamo sagleda to brdo novca koje se izmiče svakom računu i pregledu. 74 miliona. Izgovarao je mnoge kasabalija, samosvesno i znalački, kao da su ih njemu na dlan brojali. Jer čak i u ovoj zabačenoj kasabi, gdje je život u dve trećine svojih pojava bio još potpuno istočnjački, Ljudi su počeli da robuju brojkama i da veruju u statistiku. 74 miliona. Nešto manje od pola miliona, upravo 445.782,12 kruna po kilometru. Tako je svet ispirao usta velikim brojkama, ali od toga nije bivao ni bogatiji ni pametniji. Za vrijeme građenja pruge, svet je prvi put osjetio da to nije više ona laka, sigurna i bezbrižna zarada iz prvih godina posla okupacije. Već nekoliko posljednjih godina skaču cene robi i svakodnevnim potrebama. Skaču, a nikad se ne vraćaju, nego posle kraćeg ili dužeg vremena skaču ponovo. Istina, ima i zarade. I nadnice su visoke, ali su uvek bar za 20% niže od stvarnih potreba. To je neka luda i podmukla igra koja sve većem broju ljudi sve češće zagorčava život, ali protiv koje se ne može ništa, jer dolazi od nekud iz daleka, iz istih onih nedokučljivih i nepoznatih izvora iz kojih su dolazile i blagodeti prvih godina. I mnoge gazde koji su se obogatile odmah posle okupacije, pre 15-20 godina, sada su siromasi i sinovi su im za tuđi račun rade. Istina, ima novih ljudi koji su stekli ali i u njihovim rukama poigrava novac kao živa, kao neka vrađbina posle koje čovjek može lako da se nađe praznih ruku i crna obraza. Sve se više pokazuje da zarada i lakši život koji ona donosi imaju svoje naličje, da su i novac i onaj koga ima samo ulogu u nekoj velikoj, čudljivoj igri kojoj niko ne zna sva pravila i ne može da predvidi ishod. I ne sluteći, svi mi u istoj igri igramo, neko sa manjim, neko sa većim ulogom, ali svi sa stalnim rizikom. U letu četvrte godine prošao je kroz Kasabu prvi voz opićen zelenilom i zastavama. Bilo je veliko narodno veselje. Radnicima je služen ručak sa buretima piva. Inženjeri su se fotografisali oko prve lokomotive. Vožnja je toga dana bila besplatna. Jedan dan džabe, a cijelog vijeka za pare rugao ođa onima koji su iskoristili taj prvi voz. Tek sada, kad je železnica ostvarena i proradila, vidjelo se šta to znači za most, njegovu ulogu u životu Kasabe i njegovu sudbinu uopšte. Pruga je išla niz drinu, onom strminom ispod Mejdena, usečena u breg, opasivala varoš i spuštala se u ravnicu kod posljednjih kuća na obali Rzava. Tu je bila stanica. Ceo saobraćaj za ljude i robu, sa Sarajevom i preko njega sa ostalim zapadnim svetom ostala je sada na desnoj obali Drine. Leva obala i sa njom most potpuno su umrtvljeni. Preko mosta je prelazio samo još svet iz sela sa leve obale Drine. Seljaci sa svojim malim, pretovarenim konjima i volovskim kolima ili konjske zaprege koje vuku drvo iz udaljenih šuma na železničku stanicu drum koji se od mosta penjao preko Lijeske na Semeć i otud vodio preko Glasinca i Romanije za Sarajevo i koji je nekad odjekivao od kočijaškog pevanja i od bronza na kiriđijskim konjima, počeo je da zarasta u travu i onu sitnu, zelenu mahovinu koja prati lagano umiranje pojedinih puteva i građevina. Nije se više putovalo, ni ispraćalo preko mosta, nije se na kapi opraštalo, uzjahivalo, nije ispijala, onako s konja, rakija za pohodnju. Kiridžije, konji, natkrivene Arabe i staromotni mali fijakeri, kojima se nekad putovalo u Sarajevo, ostali su bez posla. Putovanje nije trajalo dva puna dana, sa konokom u rogatici, kao dosada, nego svega četiri sata. I to su bili oni brojevi od kojih svet u pamet staje, ali svet govori o njima i dalje, bez pameti, sa uzbuđenjem, računajući sve dobitke i uštede koje brzina donosi. Ko čudo su gledani prvi građani koji su istog dana otišli u Sarajevo, svršili neki posao i uveče se vratili kući. Izuzetak je činio Ali Hođa. Nepoverljiv, svojeglav, uočljiv i mimo svijet, u tome kao i uvek i u svemu ostalom. Onima koji su se hvalili brzinom kojom sada svršavaju poslove i računali koliko se uštedi vremena, napora i novaca, on je zlovodno odgovarao da nije važno koliko čovjek vremena uštedi, nego šta s tim ušteđenim vremenom radi. Ako ga na zlo upotrebi, onda bi bilo bolje da ga nema. Dokazivao je da nije glavno pitanje da li čovjek brzo ide, nego kud ide i po kakvom poslu i da, prema tome, brzina ne znači uvijek i preimućstvu. Ako ideš u džehenem, bolje ti je da ideš polako, govori je jetko jednom mladom trgovčiću. Ti si budala kad misliš da je Švabo pare trošio i mašinu proveo samo zato da bi ti mogao brže putovati i poslove sušavati. Ti vidiš samo da se voziš, a ne pitaš se šta mašina odlači i dovlači osim tebe i takvih kao što si ti. Ali to u tvoju glavu ne može stati. Vozaj se ti, živ bio, vozaj kud god hoćeš, a na sve se bojim da će ti to vozanje jednog dana na nos udariti. Doći će vrijeme pa će te švabo voziti i tamo gdje ti nije milo i gdje nikad pomislio nisi da ideš. I kad god bi čuo pisak lokomotive, koja popreko prolazi onom strminom iznad kamenitog hana, ali hođe bi namrštio čelo. Usne bi mu zaigrali nerazumljivim šapatom i, gledajući sa svoga čepenka kameni most u večno istoj kosoj perspektivi, on bi produžio da ispreda svoju staru misao, da su najveće građevine zasnovane na jednoj reči, i mir i opstanak čitavih varoši i njihovih stanovnika može biti na jednom pisku. Ili da bar tako u čovjeku koji mnogo pamti i naglo stari izgleda. Ali u tome, kao i u svemu ostalom, ali Hođa je bio usamljen kao osobenjak i zavrzlama čovjek. Istina, i seljaci su se teško privikavali na železnicu. Služili su se njome, ali nisu mogli da se srode s njom i da joj uhvate čud i naviku. U ranu zoru oni se spuštaju s brda, sa suncem stignu u kasabu i već kod prvih dućana uzbuđeno pitaju svako koga sretnu. Je li otišla mašina? Da se ti živi zdrav rođače, otišla je davno. Lažu bezdušno dok one sa čepenaka. Ama bogati. Sutra će druga, sve to pitaju ne zaustavljajući se, žureći i dalje i navikujući na žene i decu koji zaostaju. Tako stignu trkom na stanicu. Tu ih neko od osoblja umiri i kaže im da su prevereni i da ima još tri dobra sata do polaska voza. Tam odahnu, posedaju uza zid stanične zgrade, rasprte torbe, doručkuju, razgovaraju ili kunjaju, ali su stalno na oprezu i čim neka teretna lokomotiva negdje pisne, oni poskaču i počnu da prte svoje rasturene stvari vičući Ustajte, ode mašina. Službenik na pereonu ih grdi i gura napolje. Ama, jesam li vam rekao da ima više od tri sata do polaska voza? Kud ste nasrnuli? Jeste li vi pametni? Oni se vraćaju na svoje staro mesto, sedaju, ali ih sumnja i neverica ne napuštaju i kod prvog piska ili samo sumnjivog šuma oni će ponovo poskakati na noge i navaliti na peron, da ponovo budu vraćeni, da strpljivo čekaju i pažljivo sluškuju. Jer, ma koliko da im se govori i dokazuje, u dno svesti oni tu mašinu ne mogu drugačije da shvate do kao neku brzu, zagonetnu i podmuklu šlapsku idurmu, koja neopreznom čovjeku izmakne dok on okom trepne i koja samo to i gleda, kako da prevari seljaka putnika i da ode bez njega. Samo sve su to bile sitnice i te seljačke nespretnosti i Alihođina mrštenja i gunđanja. Svet sa njima terao šalu i u isto vrijeme brzo se navikavao na železnicu kao i na sve ostalo što je novije, lakše i prijatnije. Odlazio je i sada na most i sedeo na kapiji kao što se uvek radilo. Prelazio ga u svojim svakodnevnim poslovima, ali je putovao pravcem i načinom na koji su ga upućivala nova vremena i brzo i lako se pomirio sa mišlju da put preko mosta ne vodi više u svet i da most nije ono što je nekad bio. Veza istoka sa zapadom. Bolje rečeno, svet nije u svojoj većini ni mislio na to. A most je i dalje stajao onakav kakav je oduvek bio, sa svojom večitom mladošću savršene zamisli i dobrih i velikih ljudskih dela koja ne znaju šta je starenje ni promena i koja, bar tako izgleda, ne dele sudbinu prolaznih stvari ovoga sveta. Ali tu pored mosta, u kasabi sa kojom ga je sudbina vezala, dozrevali su planovi novih vremena. Došla je godina 1908. I sa njom veliko uznemirenje i neka mukla pretnja koja od tada više nije prestajala da pritiskuje kasabu. U stvari, počelo je to mnogo ranije nekako sa građanjem pruge i sa prvim godinama novog stoljeća. Uporeda sa dizanjem cena i sa onom neshvatljivom, ali osjetnom igrom skakanja i padanja hartija, dividendi i novca, počelo je sve više da se govori o politici. Dotada su se ljudi u Kaftabi bavili isključivo onim što je blisko i poznato, svojom zaradom, svojim razanodama, uglavnom samo pitanjima svoje porodice i svoje mahale, varoši ili verske zajednice, ali uvek neposredno i ograničeno, ne gledajući mnogo napred, ni više unazad. Sada su se pak sve više pojavljivala u razgovorima pitanja koja leže negde dalje, izvan tog kruga. U Sarajevu su osnjevane verske i nacionalne stranke i organizacije, srpske i muslimanske, i odmah zatim osnivani su njihovi pododbori u Kasabi. U Kasabu su stizali novi listovi koji su pokretani u Sarajevu. Osnivane su čitaonice i pevačka društva, prvo srpska pa muslimanska i na kraju i jevrejska. Đaci iz gimnazija i studenti sa univerziteta u Beču i Pragu stizali su kućama o raspustu i donosili nove knjige, brošure i nov način izražavanja. Svojim primjerom oni su pokazivali mlađim kasabalijama da jezik ne mora biti stalno za zubima i reč uvijek zaostajati daleko iza misli, kao što su stariji stalno verovali i tvrdili. Iskrsla su imena novih organizacija, verskih i nacionalnih, na širim osnovama, sa smjelijim ciljevima, zatim i radničkih. Prvi put se tada u Kasabi čula reč štrajk. Mlade kalfe su se uozbiljile. Uveče, na kapiji, oni su vodili između sebe drugima nerazumljive razgovore i izmenjivali male brošure bez korica sa naslovima šta je socijalizam. Osam sati rada, osam sati odmora, osam naobrazbe, ciljevi i putevi svjetskog proletarijata. Seljacima je govoreno o agrarnom pitanju, o kmetovskom odnosu, o beglučkim zemljama. Seljaci su slušali gledajući malo u stranu, mičući jedva primjetno brkovima i mršteći čelo kao da se trude da sve to zapamte i da o tome posle razmišljaju nasamo ili razgovaraju sa svojima. Bilo je dosta građana koji su i dalje oprezno čutali ili suzbijali takve novine i te smelosti misli i jezika. Ali ih je bilo još više, naročito među mlađima, siromašnijima i dokonijima, koji su sve to primali kao radosne nagovesti, koje odgovaraju njihovim dotad učutkivanim i suzbijanim unutrašnjim potrebama i unose u njihov život ono nešto veliko i uzbudljivo što mu je dotle nedostajalo. Pri čitanju govora i članaka protesta i memoranduma verskih ili stranačkih organizacija, svaki od njih je imao osjećanje da se nešto razvezuje u njemu, da mu se vidik širi, misli oslobađaju i snage vezuju sa drugim, udaljenim ljudima i snagama na koje do sada nije mislio. Sad su i jedan na drugog počeli da gledaju sa neke tačke sa koje se dotada nisu nikad posmatrali. Ukratko, činilo im se i u tome da život postaje prostraniji, bogatiji, da se granice nedopuštenog i nemogućeg pomeraju i da se otvaraju izgledi i mogućnosti kakvih do sada nije bilo i za onoga kojih do sada nije imao. U stvari, nisu oni ni sada ničeg novog imali, ništa bolje vidjeli, ali su mogli da bace pogled iznad svoje kasavalijske sadašnjice, da imaju uzbudljivu iluziju širine i snage. Njihove navike se nisu menjale. Način života i oblici međusobnog opštenja bili su isti, samo što su dreni ritual dokonog sedenja uz kafu, duvan i rakiju ulazile idejne prepirke, smele reči i nov način razgovora. Ljudi su počeli da se dele i okupljaju, odbijaju i privlače po novim merilima i na novim osnovama, a snagom starih strasti i drevnih nagona. Sad su počeli događaji iz polja da nalaze odjeka u Kasabi. Došla je promjena na prestolu u Srbiji, 1903. godine, a zatim promjena režima u Turskoj. Kasaba, koja je na samoj granici Srbije i nedaleko od turske granice, a dubokim vezama vezana za jednu ili drugu od ove dve zemlje, osjetila je te promjene, preživljavala ih i tumačila, iako se o njima nije javno govorilo ni otvoreno kazivalo sve što se misli i osjeća. U Kasabi je počeo da se osjeća življi rad i pritisak vlasti najpre civilnih, a zatim i vojnih. I to u posve novom obliku. Ranije se gledalo šta ko radi i kako se vlada, a sad se raspitivalo šta ko misli i kako se izražava. Sve se više povećavao broj žandarma po okolnim selima uz granicu. U komandu mesta stigao je naročito obaveštajni oficir, Ličanin. Policija je hapsila i kažnjavala globom mladice zbog neopreznih izjava ili zabranjenih srpskih pesama. Proterivani su sumnjivi stranci. I među samim građanima dolazilo je do svađa i tuča zbog razlika u mišljenjima. Sa uvođenjem železničke veze nije samo putovanje postalo kraći i prevoz robe lakši. Nekako u isto vrijeme i događaji su ubrzali svoj tok. Ljudi u Kasabi nisu to ni primećivali, jer je ubrzanje bilo postepeno jer su svi bili njime obuhvaćeni. Svet se navikavao na uzbuđenja, uzbudljive vesti nisu više bila redkosti i izuzeci, nego svagdanja hrana i prava potreba. Celokupni život se nekud ostremio, naglo ubrzao kao što potočna voda ubrzava svoj tok neposredno pre nego što se prelomi, oborin iz strme stene i pretvori u slab. Bile su prošle svega četiri godine od prolaska prvog voza kroz Kasabu. Kad je podne jednog oktobarskog dana na kapiji, ispod same ploče sa turskim natpisom Velik beo plakat. Prilepio ga je služitelj kotarskog ureda Drago. Najpre su se iskupila deca i dokoni ljudi, a zatim su počeli da stižu i ostali. Pismeni su čitali naglas, sričući i zastajkujući kod stranih izraza i neobičnih kolanica. Ostali su slušali čuteći i oborenih očiju i, pošto bi čuli i malo postojali, odlazili bi ne dižući pogleda sa zemlje, prelazeći dlanom preko brkova i brade kao da brišu reč koju umalo što nisu izgovorili. Kad je klanjao podne, došao je Ali Hođa, pošto je samo Sohu preprečio na dućanskim vratima u znak da je dućan zatvoren. Ovoga puta proglas nije bio i na turskom jeziku i Hođa nije umeo da ga čita. Jedno momče čitalo je naglas, potpuno mehanički, kao u školi proglas na narod Bosne i Hercegovine. Mi, Franjo Josif I, car Austrijski, kralj Češki i tako dalje, i Apo apostolski kralj Ugarski, stanovnicima Bosne i Hercegovine. Kad je ono prije jednog po pokoljenja naša vojska prekoračila granice vašijeg zemalja, ali hođa osjeti kako ga zabride desno uho ispod bele Ahmedije i, kao da je juče bilo, iziđe mu pred oči svađa sa Karamanlijom, ono nasilje koje je tada nad njim izvršeno, pa crven krst kako pliva u suzama dok njega šlapski vojnik pažljivo otkiva, pa beo plakat sa ondašnjim proglasom na narod. Momče je čitalo dalje. Dano vam je uv uvjerenje da nijesu došli kao dušmani, nego kao vaši prijatelji sa čvrstom voljom da uklone sva zla koja su vašu do domovinu godinama teško pritiskala. Ova riječ dana vam u onom oz, ozbiljnom trenutku. Svi zakrejaše na neveštog čitača koji se, zbunjen i pocrveneo, izgubi među svetom. I na njegovo mesto dođe neki nepoznat čovek u kožnom kaputu, kao da je čekao na to, i stade da čita brzo i tečno, kao molitvu koju zna odavno na pamet. Ova riječ, dana vam u onom ozbiljnom trenutku pošteno je odista održana. Naša vlada se uvijek ozbiljno trudila da, u miru i zakonitosti marljivo radeći, vašu domovinu privede srećnjoj budućnosti. I mi, na našu veliku radost, smijemo slobodno reći. Sjeme što je bačeno u brazde podrivanog tla, bogatom je nikli istjeralo. I vi isti morate to kao blagodet osjećati, da su na mjesto sile i zuloma stupili red i sigurnost, da se radi život nalaze u stalnom razvitku, da se oplemenjujući uticaj umnožene obrazovanosti pokazao i da se pod zaštitom uređene uprave može svak plodovima svoga rada veseliti. Svi u nas je ozbiljna dužnost da ovijem putem neumorno naprijed koračamo. Imajući tu metu pred očima držimo da je došlo vrijeme da stanovnicima obiju zemalja ukažemo nov dokaz naše vjere u njihovu političku zrelost. Da bi Bosnu i Hercegovinu podigli na viši stepen političkog života, odlučili smo se podijeliti objema zemljama konstitucionalne ustanove, koje će odgovarati njihovim prilikama i zajedničkim interesima i stvoriti na taj način zakonsku podlogu za predstavništvo njihovih želja i koristi. Neka se sluša i vaša riječ kad se unaprijed uzodlučuje o stvarima vaše domovine koja će kao i dosada imati svoju zasebnu upravu. No prvi je neophodni uslov za uvađanje ove zemaljske ustavnosti. Oprijedjeljenje jasna i nesumnjiva pravnog položaja obiju zemalja. S toga razloga a i držeći na pameti one veze koje su u starijim vremenima postojali između naših dičnijih predaka na Ugarskom prestolu i ovih zemalja, protežemo mi prava naše suverenosti na Bosnu i Hercegovinu i hoćemo da se i na ove zemlje primenjuje red našljedstva koji vrijedi za našu kuću. Tako će stanovnici obiju zemalja postati učesnici u svijem onijem dobročinstvima što ih može pružiti trajno učušćenje njihove dosadanje veze. Novi će poredak biti jamstvo da će kultura i blagostanje u vašoj domovini naći sigurno ognješte. Bosanci i Hercegovci Među mnogim brigama koje naš presto okružuju, neće unaprijed biti pošljedna ona za vaše materijalno i duhovno dobro. Vaša misao jednakoga prava sviju pred zakonom, sudjelovanje pri donošenju zakona i upravi zemlje, jednaka zaštita sviju vjeroispovijesti, jezika i nacionalne svojstvenosti, sva ova visoka dobra uživat ćete u punoj mjeri. Sloboda pojedinca i dobro cijeline bit će zvijezda vodilja naše vlade za oba dvije zemlje. Malo otvorenih usta i nagnute glave, ali Hođo je slušao te u većini neobične, ali nepoznate reči a i one koje mu same po sebi nisu strane, dolaze mu u ovom sklopu nekako čudne i nerazumljive. Sjeme, bačeno u brazde podrivanog tla. Neophodni uslov za uvađanje ove zemaljske ustavnosti, opredjeljenje jasna i nesumnjiva pravnog položaja, zvijezda vodilja naše vlade. Da, to su opet te carske riječi. Ako svaki pojedine od njih pred unutarnjim pogledom hođenim Čas se otvori neki dalek, neobičan i opasan vidik, čas se spusti neka zavesa, crna i olovna, pred samim zenicama. Kako na izmence. Ili ne vidi ništa, ili vidi nešto što ne razume i što ne sluti na dobro. U ovom životu ništa nije isključeno i svako je čudo mogućno. Evo gde čovjek može da pažljivo sluša, a da ništa ponaosob ne razabire i da sve zajedno potpuno shvati i pravilno razume. To seme, ta zvezda, te brige prestola, sve to bi moglo biti i na stranom nekom jeziku, a hoće bi ipak, čini mu se, razumeo šta se njima hoće da kaže i želi da postigne. Ovo se carevi, evo već 30 godina, dovikuju preko zemalja i gradova i preko glava svojih naroda. A teška je svaka reč u svakom proglasu svakog cara. Zemlje se kidaju, glave lete od njih. Tako se to kaže. Seme zvezda, brige prestala. Da se ne bi moralo nazvati pravim imenom i kazati što jeste. Da i zemlje i pokrajine, a sa njima i živi ljudi i njihova naselja, idu od ruke do ruke kao sitna para, da pravoveran i dobronameran čovjek ne nalazi na zemlji mira, ni onoliko koliko mu za njegov kratki vek treba, da se njegovo stanje i imanje menja nezavisno od njega i protivno njegovim željama i najboljim namerama. Sluša Alihođa i sve mu dolazi kao da su to one iste reči od pre 30 godina. Ista olovna težina u grudima, ista poruka da je njihovo svršeno, da je turska svijeća dogorjela, samo što to mora da im se ponavlja, jer neće da shvate ni uvide, nego se sami zavaravaju i prave nevešti. Vi ćete se zato podsigurno pokazati dosljedni povjerenja koje se u vas polaže, da se plemeniti sklad između vladara i naroda, taj najdragocijeniji zalog svega državnog napretka, naš zajednički rad uvijek pratiti. Dano u našem kraljevskom, glavnom i prestonom gradu Budim Pešti. Franja Josif, Sr. Tako je završio čitanje čovek u kožnom kaputu i odjednom se neočekivano i jako prodrao. Živilo njegovo veličanstvo naš car. Živio! viknuo onaj dugački ferhat što pali opštinske fenjere, kao poručen. Svi se ostali u istom trenutku čutke raziđoše. Još nije dobro ni pala noć toga dana, kad je veliki beli proglas pocepan i bačen u drinu. Sutra dan je uhapšeno nekoliko srpskih mladića pod sumnjom da su oni to učinili, a na kapi je ponovo prilepljen beli plakat i pored njega postavljen opštinski stražar. Čim jedna vlada osjeti potrebu da svojim građanima obećava putem plakata mir i blagostanje, treba biti na oprezu i očekivati obrnuto od toga. Već krajem oktobra stala je da stiže vojska, i to ne samo vozovima, nego i starim, napuštenim putem. Kao pre 30 godina spuštala se strmim drumom od Sarajeva i preko mosta ulazila u kasabu sa oruđima i komorom. Bilo ih je svih rodova i oružja, osim konjice. Sve su kasarne bile pune. Logorovalo se pod šatorima. Neprestano su stizale nove jedinice, zadržavale se po nekoliko dana u varoši, a zatim su raspoređivane po selima uzduž granice prema Srbiji. Vojnici su bili u većini rezervisti raznih narodnosti, sa dosta novca. Kupovali su svoje sitne potrebe po dućanima i voće i šećerleme po čoškovima. Cene su skakale. Sena i zobi nestade potpuno. Na bregovima oko Laroši počeše da grade utvrđenja. I na samom mostu poče čudan posao. Na sredini, odmah kad se pređe kapija, idući iz Varoši na levu obalu Drine, počeše naročito dovedeni radnici da buše u jednom stubu neku jamu u veličini jednog četvornog metra. Mesto na kome se radilo bilo je prekriveno zelenim šatorom, ispod koga se čulo stalno kucanje koje se spuštalo sve dublje iskopani kamen bacan je odmah preko ograde u reku. Ma koliko da se posao krio, u Kasabi se znalo da se to most minira, to jest da se kopa dubok otvor kroz jedan stub mosta, sve do dna, i da će u njegov temelj biti položen eksploziv za slučaj da dođe do rata i da bude potrebno razaranje mosta. U ispušeni otvor su spuštane dugačke železne merdevine i kad je sve bilo gotovo, na otvor je postavljen poklopac od železa a već posle nekoliko dana ta železna ploča izjednačila se sa kamenjem i prašinom i preko nje su išla kola, gazili konji i hitali pešaci za poslom i ne pomišljajući na minu i eksploziv. Samo bi se dečaci koji idu u školu zaustavljali na tom mestu, kuckali ljubopitljivo u ta železna vrata, nagađali šta se krije iza njih, maštali o nekom novom Arapinu koji je skriven u mostu, prepirali se o tome šta su eksplozivi, kako je njihovo dejstvo, i da li se uopšte može ovolika građevina razoriti. Od odraslih jedin je Ali Hođa Mutevelić obilazio i zagledao mrko i podozrivo i onaj zeleni šator dok se radilo i gvozdeni kapak koji je posle toga ostao na mostu. Slušao je šta se govori i šapuće, da je u tom stubu izbušena rupa kao bunar i u nju postavljen eksploziv i da je vezan električnom žicom sa obalom, tako da komadant može u svako doba dana ili noći razoriti most posred srede kao da je od šećera, a ne od kamena. Slušao je hođa, vrteo glavom, razmišljao o tome i danju, kad bi se povukao u svoj tabut i noću u postelji, kad je vrijeme spavanja. Čas je verovao, čas odbijao takvu mogućnost kao suviše ludu i bezbožnu, ali je stalno o tome brinuo, tako da su mu i na san izlazili njegovi stari, Nekada njim tevelije Mehmet Pašina Vakufa i pitali ga strogo šta je to i kakav je to posao sa Ćuprijom. Sam je preturao tu brigu po glavi. Nije hteo nikoga u čaši da pita, smatrajući da pametan čovjek već odavno nema s kim da se posavetuje, ni ljudski porazgovori u ovoj kasabi, jer su svi ljudi ili izgubili obraz i pamet, ili sami zbunjeni i ogorčeni, ovako kao i on. Pa ipak Jednog dana pružila mu se prilika da se o tome obavesti. Jedan od begova Brankovića iz Crnče, Muhamed, služio je vojsku u Beču, ostao tamo kao Lengediner i doterao do Feldwebela. To je bio unuk onog Šemsibega koji se posle okupacije zatvorio u svoju crnču i presvisnuo od jada i koji se i danas spominje među starim Turcima kao nedostižan primjer moralne veličine i doslednosti. Mohamed Beg je te godine došao na odsustvo. Bio je rič, visoki, pun čovjek, u besprekornoj modroj uniformi, sa žutim gajtenima, crvenim kićankama, sa srebrnim zvezdicama pod vratom, kao behar belim kožnim rukavicama, na rukama i crvenim fesom na glavi. Uglađen, nasmejan, besprekorno čisti doteran, šetao je po čaši, kuckao svojom dugom sabljom diskretno po kaldrmi i svakome se javljao ljubazno i sigurno, kao čovjek koji jede carski hleb i niti sumnja u sebe, niti ima šta da se pribojava od drugih. Kad je taj Muhamed Beg došao i hođi na dućan, upitao se s njim za zdravlje i seo da popije kafu, iskoristio je Ali hođa priliku da od njega, kao od carskog čovjeka koji živi daleko od Kasabe, potraži objašnjenje za brigu koja ga mori. Kazao mu je u čemu je stvar, šta se radilo na mostu i šta se u kasabi govori, i zapitao ga da li je mogućno i to čudo, da se planom sprema rušenje jedne zadužbine od opšte koristi kao što je ova. Čim je čuo o čemu je govor, Felde Weber se naglo uozbilji. Nestade širokog osmejka i njegove riđe. Izbrijano lice dobi neki drven izraz kao da je na paradi, u trenutku kad se komanduje mirno. Počuta malo, kao u neprilici, i onda nekim stišanim glasom odgovori. Ima od toga svega ponešto, ali ako hoćeš pravo da ti kažem, najbolje je ne rasvitivati se i ne govoriti o tome, jer to spada u ratne pripreme, službene tajne, i tako dalje, i tako dalje. Hođe je mrzeo sve nove izraze, a naročito to i tako dalje. Nije samo stoga što mu je paralo uši, nego što je jasno osjećao da sama ta reč u govoru stranaca stoji umjesto prećutane istine, kao i da sve ono što je ispred nje rečeno ne znači ništa. Ama nemoj ti meni, Bog ti dao to njihovo, i dalje, i dalje. Nego ti meni kaži i protumači, ako možeš, šta se to radi s Ćuprijom? To ne mora biti tajna. I kakva ti je to tajna koju znaju i djeca iz Mekteba. Upade hođa ljutito. I šta ima, Bog te veselio, Ćuprija sa njihovim ratovanjima. Ima ali hođa, još kako ima, kaže Branković, sad već opet nasmejan. I objašnjavamo ljubazno i onako malo svisine, kao što se govori deci, kako je sve to predviđeno u pravilima službe, kako postoje zato pioniri i pontoniri, kako u carskoj vojsci svaki zna samo svoj posao i nema ništa da brine ni da se meša u tuđu branžu. Sluša ga hođa i sluša i gleda, ali slabo razume i ne može dugo da izdrži. Ama sve je to lijepo, dobar si čovječe, ali znaju li oni da je ono vezirov hajr, da je za dušu i za Boži hator građeno i da je haram i kamen sa njega odbiti? Feldwebel samo raširi ruke, sleže ramenima, stište usne i sklopi oči, tako da mu lice dobi neki lukavi učtiv izraz, nepomičan, slijep, gluh, kakav ljudi mogu da steknu samo dugogodišnjim radom u drevnim i trulim administracijama, u kojima se diskrecija odavno izrodila u bezdušnost, a poslušnost u kukavičlog. List bele, neispisane hartije, još je rečit prema nemom oprezu toga lica. A odmah zatim carski čovek otvori oči, opusti ruke, izgladi lice i uze na sebe svoj stalni izgled one sigurne, nasmejane vedrine u kojoj se bečka dobroćudnost i turska učtivost sastaju i mešaju kao dve vode. I promenivši razgovor, i hvaleći biranim rečima hođino zdravlje i njegov madalački izgled, oprosti se sa istom onom neistrpnom ljubaznošću sa kojom je i prišao. A hođa ostade zbunjen i pokoleban u sebi, ali ništa manje brižan nego što je bio ranije. Izgubljen u tim brižnim mislima, on je gledao sa čepenka u bleštavu lepotu prvog martavskog dana. Prema njemu je, u kosoj perspektivi, stajao večiti i večito jednaki most. Kroz njegove bele lukove nazirala se zelena, obasjena i nemirna površina drine, tako da je izgledao kao neobičan džardan u dve boje, koji trepti na suncu. Ta zategnutost, koja se u svetu zvala aneksiona kriza, ako je ovdje bacila svoju zlogu senku i na most i na kasavu pored njega, naglo je popustila. Tamo negdje u prepisci i pregovorima između zainteresovanih predstavnica nađeno je za nju mirno rešenje. Granica, ta oduvek lako zapaljiva granica, nije ovoga puta planula. Vojska koja je u onolikom broju ispunila varoš i sela po granici, počelo je sa prvim proletnim danima da se povlači i smenjuje ali, kao što je uvek bivalo, promjene koje je ta kriza izazvala ostale su i posle nje. Stalni garnizon u Varoši mnogo je veći nego što je bio ranije. Most je i dalje miniran. Na to više niko i ne misli, osim malih hođemu Tevelića. Ono zemljište na levom zaravanku pored mosta, izan starinskog zida, na kome se nalazi sreska bašta, preuzele su sada vojne vlasti. Sredinom bašte posečene su voćke i na tom mjestu sagrađena lepa kuća na sprat. To je nova oficirska kasina, jer je do tadašnja jedna prizemna mala zgrada, gore na Bikavcu, postala tesna za povećan broj oficira. Tako je sada sa desne strane mosta bio Lotikin hotel, a sa leve oficirska kasina, dve bele, gotovo jednake zgrade. Između njih pijac, okružen dućanima, a iznad pijaca na maloj uzvisini velika kasarna koju narod zove Kameniti Han, u sećanju na Mehmed Pašin karavan Seraj, koji je nekad bio na tom mestu pa nestao bez traga. Cene koje su prošle jeseni skočile usled prisustva tolike vojske ostale su nepromenjene, sa mnogo više izgleda na dalje dizanje nego na vraćanje na staro. Te godine otvorene su dve banke, srpska i muslimanska. Svet se služi menicom kao lekom. Sad se svak lakše zadužuje. Ali što god više ima novca, više ga treba. Samo onima koji troše bez računa, više nego što privređuju, izgleda život još nekako lak i lep. Ali trgovci i ljudi od posla zabrinuti su. Kreditni rokovi za plaćanje robe bivaju sve kraći. Dobra i sigurna mošterija biva ređa. Sve je veći broj artikala koji su po ceni iznad kupovne snage većine sveta. Pazaruje se na malo i sve se više traže jeftinije vrste robe. Obilnije kupuju još samo nesigurne platiše. Jedini siguran i dobar posao jesu liferacija za vojsku ili neku državnu ustanovu, ali to ne može svakom da zapadne. I državni porezi i opštinski nameti bivaju sve veći i mnogobrojniji. Strogost pri utarivanju raste. Iz daljine se osjeća nezdravo ljuljanje na berzama. Dobici koji nastaju od toga idu u nevidljive ruke, a štete se protežu do u najudaljenije krajeve monarhije i raspoređuju po sitnoj trgovini sve do prekupca i potrošača. I opšte raspoloženje duhova u Kasabi nije ni vedrije ni mirnije. Ono naglo popuštanje zategnutosti nije donelo istinsko smirenje duhova ni kod Srba, ni kod muslimana u Kasabi ostavilo je samo skriveno razočarenje kod jednih, a talog nepoverenja i straha od budućnosti kod drugih. Iščekivanje velikih događaja počinje ponovo da raste, bez vidljiva razloga i neposrednog povoda. Nada se narod nečemu i strahuje od nečega. Upravo jedni su koji se nadaju, a drugi koji strahuju. I sve prima i posmatra samo pod tim vidom i s tim u vezi. Prosto, srce se uznemirilo u čoveku i u onom neukom i najprostijem, naročito kod mlađeg sveta, i nikome nije dovoljan njegov jednolični život kakav je dotle vukao godinama. Svak želi više, traži bolje ili strepi od goreg. Stariji ljudi još žale za onom slatkom tišinom koja je u tursko vreme smatrana kao krajnji cilj i najsavršeniji oblik javnog i privatnog života i koja je vladala još i u prvim decenijama austrijske vlasti. Ali takvih je malo sav ostali svet traži glasan, uzbudljiv i nemiran život. Hoće doživljaj ili odjek tuđih doživljaja, ili bar šarenilo, huku i uzbuđenje koji daju iluziju doživljaja. A to menja ne samo stanje u duhovima, nego i sam spoljni izgled varoši. Čak i onaj drevni, ustaljeni život na kapi, život tihih razgovora i mirnog razmišljanja, vedrih šala i sevdalijskih pevanja, između vode, neba i planina, počinje da se menja. Kafeđija nabavio gramofon, glomaznu drvenu kutiju sa velikom limenom trubom u obliku svetlom modrog cveta. Njegov sin menja ploče i igle i navija neprestano tu grlatu spravu od koje trešti kapija i odjekuje na obe obale. A morao je da ga nabavi, da ne bi zaostao za ostalim svetom, jer gramofon se čuje ne samo po društvima i čitaonicama, nego i po najskromnijim kafanicama u kojima se nekad sedalo pod lipom, na travi ili na svetlom doksetu i razgovaralo sniženim glasom i sa malo reči. Sud gramofoni stružu i krešte turske marševe, srpske rodoljubive pesme ili arije iz bečkih opereta, već prema gostima za koje sviraju. Jer gde nema huke, sjaja i pokreta, tamo svet ne ide i ne pazaruje. Novine se čitaju pohlepno i mnogo, ali površno i nadohvat. Svak traži samo one koje na prvoj strani donose senzacionalne natpise, ispisane krupnim slovima. Sitno štampane i sabijene šanke malo ko čita. Sve što se dešava praćeno je šumom i bleskom krupnih reči. Mlađi svet ne smatra da je živeo toga dana, ako mu uveče, pre spavanja, ne zvone uši i ne blešte oči od onoga što je preko dana čuo i video. Na kapiju dolaze varoške agije Efendije, ozbiljni i naokoravnodušni, da čuju novinske vesti o tursko-italijanskom ratu u Tripolisu. Lakom slušaju šta se piše po novinama o mladom i junačkom majoru Enverbegu, koji bije Italijane i brani sultanovu zemlju kao da je potomak Sokolovića ili Ćuprilića. Mršte se na glasnu muziku gramofona koja ih smeta u mislima i neprimetno ali duboko i iskreno strepe za sudbinu daleke turske pokrajine u Africi. Desi se da u to vreme, vraćajući se sa posla, pređe preko mosta onaj Petar Talijan, majstor Pero, u svom platnenom modelu, belom od kamene prašine i umazanom bojama i terpentinom. Ostario je još više pognut, skroman i bojažljiv. Kao i prilikom Lukenijevog atentata na caricu, po nekoj njemu nerazumljivoj logici, i opet je on kriv za nešto što su negde u svetu uradili njegovi zemljaci, italijani, sa kojima on već odavno nema nikakve veze. Tada neko od turskih mladića vikne, oćeš kurvo Tripolis, evo ti na, i vičući odmeraju za njim od šake do lakta i čine druge nepristojne pokrete. A majstor Pero, onako umoran i pogoren, sa alatom pod pazuhom, Nabije samo šešir jače na oči, stisne grčevito lulu zubima i pohita svojoj kući uz Mejdan. Tu ga čeka njegova stana, i ona već ostarela i popustila u snazi, ali još oštra i grlata žena. On je se gorko žali na tursku momčad koja govore što ne treba i traže od njega Tripolis za koji on do neki dan nije znao ni da postoji. A stana, kao stana, neće da ga shvati i požali, nego još tvrdi da je sam kriv i da je i zaslužio da mu dovikuju koješta. Ti da si muško, ko što nisi, raspalio bi ga tim dlijetom ili čekićem po civerici, pa ne bi balijama više naum palo da te zadjevaju, nego bi skakali na noge kad ti prođeš preko ćuprije. Eh, stana, stana, kaže dobroćudno i malko žalosno majstor Pero. Kako može cojek cojeka cekicem po civerici? Tako su tekle sve te godine u sitnim i krupljim uzbuđenjima i u stalnoj potrebi za njima. I tako je došla jesen 1912. godine, a zatim 1913. godina sa balkanskim ratovima i srpskim pobedama. A po nekom čudnom izuzetku, upravo to što je bilo od tolike važnosti po sudbinu Mosta i Kasabe i svega što je živelo u njoj, došlo je čutke, gotovo neopazice. Rumeni na početku i na kraju, a zlatni u sredini, oktobarski dani su prošli nad kasabom koja je očekivala branje kukuruza i novu rakiju. Još je lijepo moglo da se sedi na podnevnom suncu na kapiji. Vreme je izgleda zaustavilo dah nad kasabom. I upravo tada se desilo. Pre nego što su pismeni ljudi mogli da razaberu protivrečnim vestima, Rat između Turske i četiri balkanske države već je izbio i krenuo svojim drevnim putevima preko Balkana. A pre nego što je svet pravo shvatio smisao i zamašaj rata, on je stvarno završen pobedama srpskog i hrišćanskog oružja. I sve se to svršilo daleko odavde, bez ognjeva po granici, bez jeke topova i bez odsečenih glava na kapije. Kao što je bio slučaj u novcu i u trgovini, i u ovim najkrupnijim stvarima sve se dešava na daljinu i neshvatljivo brzo. Tamo negde daleko u svetu igra se kocka ili bije boj i tamo se rešava i sudbina svakog od nas. Ali ako je spoljni izgled Kasabe bio miran i nepromenjen, u duhovima su ti događaji izazivali čitave oluje najvećih zanosa i najdubljih potištenosti. Jer, kao sve što se dešavalo u svetu posljednjih godina, i to je u Kasabi primljeno sa potpuno suprotnim osjećanjima kod crba i kod muslimana. Jedino po snazi i dubini njihove su osjećanja bila možda jednaka. Događaji su prevazišli sve nade jednih, a sva strahovanja drugih izgledala su opravdana. Želje koje su stotinama godina letele pred sporim hodom istorije, sad nisu više mogle da je prate i stižu u njenom fantastičnom letu na putu najsmelijih ostvarenja. Sve što je Kasaba mogla da vidi i neposredno osjeti od toga sudbonosnog rata, odigralo se strelovito brzo i neobično jednostavno. Na uvcu, gdje granica između Austro-Ugarske i Turske ide rečicom uvac i gdje drveni most deli austrijsku žandarmsku kasarnu od turske karaule, prešao je turski oficir zajedno sa malom posadom na austrijsku stranu. Tu je treatalno prelomio svoju sablju ogradu na mostu i predao se austrijskim žandarmima. U tom trenutku s brda je silazila siva srpska pešadija. Ona je zamenila nesavremeni asker duž cele granice između Bosne i Sanđaka. Nestalo je tromeđe između Austrije, Turske i Srbije. Turska granica, koja je još juče bila na 15 km od Kasabe, pomukla se odjednom za više od 1000 km čak negde tamo iza Jedrena. Tolike i tako krupne promjene izvršene u tako kratkom vremenu, potresle su Kasabu u temeljima. Za most na Drini ova je promjena bila presudna. Železnička veza sa Sarajevom umrtvila je, kao što smo vidjeli, sve njegove veze sa zapadom, a sad je na prečas prestala i veza sa istokom. Upravo taj istok, koji ga je istvorio i koji je do juče još bio tu, istina podroman i načet, ali stalan i stvaran kao nebo i zemlja, sad je iščezao kao priviđenje. I sad most zaista ne vezuje drugo do dva dela Kasabe i ono dvadesetak sela s jedne i sa druge strane Drine. Veliki kameni most, koji je po zamisli i pobožnoj odluci vezira iz Sokolovića trebalo da spaja, kao jedan od Beočuga imperije, dva dela carevine i da za Božiju ljubav olakšava prelaz od zapada na istok i obrnuto, bio je sad stvarno ocečen i od istoka i od zapada i prepušten sebi kao nasukani brodovi i napuštene bogomolje. Za tri puna veka on je izdržao i nadživeo sve i, nepromenjen, verno služio svome zadatku. Ali su se ljudske potrebe okrenule i stvari u svetu promenile. Sad je njegov zadatak njega izneverio. Po njegovoj veličini, trajnosti i lepoti, vojske bi mogle preko njega da prelaze i karavani da se nižu još stoljećima, ali eto, večnom i nepredvidljivom igrom ljudskih odnosa vezirova zadužbina se našla odjednom odbačena i kao vračbinom stavljena izvan glavne struje života. Sadašnja uloga mosta nije se podudarala nikako sa njegovim večno mladim izgledom i džinovskim, a skladnim razmerama. Ali on je stajao još isti onakav kako ga je video veliki vezir pred unutarnjim pogledom sklopljenih očiju i kako ga je ostvario njegov neimar. Moćan, lep i trajan, iznad svih promjena. Trebalo je vremena. Trebalo je napora da ljudi u Kasabi shvate sve što je ovdje kazano u nekoliko redaka i što se stvarno odigralo za nekoliko meseci. Ni u snovima se ne pomiču granice tako brzo i tako daleko. Sve ono što je dremalo u ljudima, drevno kao ovaj most i nemo i nepomično kao on, sad je odjednom oživjelo i počelo da utiče na svakodnevni život, opšte raspoloženje i ličnu sudbinu svakog pojedinca. Prvi letnji dani 1913. godine kišoviti i mlaki. Na kapiji sede danju potišteni varaški muslimani, stariji ljudi, po desetak njih oko jednog, mlađeg, koji im čita novine, tumači strane izrazi i neobična imena i objašnjava geografiju. Svi mirno puše i nepokolepljivo gledaju predase, ali se ne da potpuno sakriti da su brižni i potresni. Prikrivajući uzbuđenje, naginju se nad geografskom kartom na kojoj je označena buduća podela Balkanskog poluostrva. Gledaju u hartiju i ne vide ništa u tim krivudovim linijama, ali znaju i shvataju sve, jer oni nose svoju geografiju u krvi i biološki osjećaju sliku sveta. Kome bi dopao ušćup? Pita jedan starac. Prividno, ravnodušno, mladića koji čita. Srbiji. Uh. A čiji je selanik? Grčki. Uh, uh. A jedrene? Pita drugi, tiho. Bugarsko, Belčin. Uh, uh, uh. Nisu to glasna ni žalovita odhukivanja, kao kod žena i slabića, nego mukli i duboki uzdasi, koji se gube zajedno sa duvanskim dimom kroz guste brkove u letnjem vazduhu. Mnogi od tih staraca je prešao 70. godinu. U njihovom detinstvu turska vlast se pružala od Like i Korduna pa do Stambola, a od Stambola sve do neodređenih pustinskih granica dalekog i neprohodnog Arabistana. A turska vlast to je velika, nedeljiva i neuništljiva zajednica Muhamedove vere, sav onaj deo zemnog šara gde ezan uči. Oni to dobro pamte. Ali pamte i to kako se posle, u toku njihovog života, turska vlast povlačila iz Srbije, pa iz Bosne u Sanđak. I sada, evo su doživjeli da je ta vlast, kao neka fantastična morska oseka, odjednom odplasnula i povukla se negde u nedogled, a oni su ostali ovde, kao vodno bilje na kopnu, prevareni i ugroženi, prepušteni sebi i svojoj zloj sudbini. Sve je Božje davanje, i sve je to nesumnjivo obuhvaćeno odredbama Božjeg promisla. Ali je teško čoveku da shvati sve ovo. Dah mu staje i svest se muti, a jednako osjeća kako ispod njega podmuklo izlače zemlju, kao čilim, i kako granice koje bi trebalo da su trajne i čvrste postaju tečne i promenljive, pomeraju se, udaljuju i gube kao čudljivi proletni potoci. S takvim sećanjima i mislima sede starci na kapije i slušaju slabo i rasajano šta pišu o svemu tome novine. Slušaju ćutke, iako im reči kojima se u novinama govori o carevima i državama izgledaju drske, lude i neumesne i ceo način pisanja kao nešto bezbožno, protivno večnim zakonima i logici života, nešto što neće izdobriti i sa čim se častan i razuman čovek ne može pomiriti. Nad njihovim glavama vije se duvanski dim. Nebom visoko brode beli, iskidani oblaci kišovitog leta, a zemljom njihove brze i široke senke. A noću, do u kasne sate, sede na toj istoj kapi i mladići iz srpskih kuća i pevaju glasno i prkosno pesmu o srpskom topu, a niti ih ko globi, niti kažnjava. Među njima često se primećuju studenti i đaci srednjih škola. To su većinom bledi, mršavi mladići, sa dugom kosom i crnim, plitkim šeširima širokog oboda. Oni dolaze ove jeseni vrlo često, iako je školska godina već otpočela. Dođu vozom od Sarajeva, sa preporukama i lozinkama, omarknu ovde na kapiji, ali ne osvano sutra dan u Kasabi, jer ih višegradski mladići prebacuju utvrđenim kanalima u Srbiju. A sa letnjim mesecima, kad nastupi vreme školskog raspusta, Ožive Varoš i Kapija od đaka i studenata, koji su rodom odavde i koji dolaze kućama. Oni tada utiču na ceo život u Kasabi. Krajem juna meseca stižu u grupi sarajski gimnazisti, a u prvoj polovini jula meseca, jedan po jedan, pravnici, medicinari, filozofi sa univerziteta iz Beča, Praga, Graca i Zagreba. Sa njihovim dolaskom menja se i sam spoljni izgled Kasabe. Po čaši i na kapiji vide se njihovi mladi likovi, i izmenjeni i strani, i odudaraju držanjem, govorom i odelom od ustaljenih navika i večno iste nošnje kasabalijskog sveta. Na njima su odelo ugasitih boja i posljednjeg kroja. To je onaj gloken fazon, koji u celoj srednjoj Europi važi kao posljednja reč mode i vrhunac dobrog ukusa. Na glavama nose šešire od meke panamske slame, sa oborenim obodom i sa vrpcom u šest raznih diskretnih boja. Na nogama amerikanske cipele, široke i sa jako uzdignutim kapicama. Većina ima štap od bambusa neobične debljine. U rupici kaputa metalna značka sokola ili nekog studentskog udruženja. Studenti donesu u isto vreme i nove reči i pošalice, nove pesme, nove igre sa zimušnjih balova, a naročito nove knjige i brošure, srpske, češke i Nemačke. I ranije, za prvih dvadeseta godina austrijske okupacije, bivalo je da mladići iz Kasabe odlaze na studije, ali niti su bili u ovolikom broju ni nadahnuti ovim duhom. Nekolicina je za ta prva dva decenija svršila učiteljsku školu u Sarajevu, a dvojica, trojica prava ili filozofije u Beču, ali sve su to bili redki izuzeci, skromni mladići koji su tiho i neprimetno polagali svoje ispite, a po svršenim studijama gubili se u sivoj i nepreglednoj vojsci državne birokratije. Ali od nekog vremena broj studenata iz Kasabe naglo se uvećao. Uz pomoć nacionalnih prosvetnih društava sada već odlaze na univerzitete i seljački sinovi i deca sitnih zanatlija. Još više se promenio duh i karakter samih studenata. To više nisu oni nekadašnji studenti iz prvih godina posla okupacije, krotki i bezazleni mladići, predani svaki svojim studijama u najužem smislu reči. A nisu ni obični kasabalijski meraklije, ni nekadašnji momci, budući gazde i esnaflije, koji su u određeno doba života trošili su višak snage i mladosti na kapiji i za koje se u porodici govorilo oženi ga da ne pjeva. To su novi ljudi, koji se školuju i vaspitavaju po raznim gradovima i državama i pod različitim uticajima. Iz velikih gradova, sa univerziteta i gimnazija na kojima uče, ti mladići dolaze zasenjeni osjećanjem gorde smelosti kojim prvo i nepotpuno znanje ispunjava mladog čoveka i poneseni idejama o pravu naroda na slobodu i čoveka pojedinca na uživanje i dostojanstvo. Sa svakim letnjim raspustom oni donose slobodoumna shvatanja društvenih i verskih pitanja i zanos oživjelog nacionalizma, koji u poslednje vreme naročito posle srpskih pobjeda u balkanskim ratovima, porastao do opšteg verovanja, a kod mnogih mladića do fanatične želje za delom i ličnim žrtvovanjem. Kapija je glavno mesto njihovih sastanaka. Tu se iskupljaju posle večere. I u mraku, pod zvezdama ili na mesečini, u mirnoj noći, nad hučnom rekom, odjekuju njihove pesme, šale, glasni razgovori i beskrajne prepirke, nove, smele, naivne, iskrene i bezobzirne. Sa su tu redovno i njihovi drugovi iz detinjstva koji su zajedno s njima učili ovdje osnovnu školu, pa posle ostali u kasabi kao šegrti, trgovački pomoćnici, sitni pisari u opštini ili nekom preduzeću. Njih ima dve vrste. Jedni su zadovoljni svojom sudbinom i životom kasabe u kojoj će ostati da vek vekuju. Oni sa ljubopistvom i simpatijom gledaju svoje školovane drugove, dive im se, ne poradici se nikad sa njima. I bez najmanje surevnjivosti učestvuju u njihovom razvitku i usponu. Drugi su nepomjereni sa životom u kasabi, na koji su sticajem prilika osuđeni, željni nečeg što smatraju višim i boljim, a što im se izmaklo i što im sa svakim danom postaje sve dalje i nedostižnije. Iako i dalje druguju sa svojim drugovima studentima, ti mladići obično se odvajaju od ovih svojih školovanih vršnjaka, bilo svojom grubom ironijom, bilo neprijatnim ćutanjem. Oni ne mogu kao jednaki da učestvuju u svim njihovim razgovorima. Zato, mučeni stalno osjećanjem svoje nedoraslosti, oni čas preterano i neiskreno podlače u govoru svoju prostotu i neukost. U poređenju sa srećnijim drugovima, čas se opet jetko svemu podsmevaju sa visine svoga neznanja. I u jednom i u drugom slučaju zavist odiše iz njih kao gotovo vidna i osjetna snaga. Ali mladost još lako podnosi prisustvo i najgorih nagona i živi i kreće se slobodno i bezbrižno između njih. Bilo je i bit će zvezdanih noći nad Kasabom i raskošnih sazvržđa i mesečina, ali nije bilo i Bog zna da li će još biti takvih mladića koji u takvim razgovorima, sa takvim mislima i osjećanjima bdiju na kapije. To je naraštaj pobunjenih anđela. U onom kratkom trenutku, dok još imaju i svu moć i sva prava anđela i plamenu gordost pobunjenika. Ovi sinovi seljaka, trgovaca ili zanatlija iz zabačene bosanske kasabe, dobili su od sudbine, bez svoga naročitog napora, otvoren izlaz u svet i veliku iluziju slobode. Sa svojim urođenim kasabalijskim osobinama oni su odlazili u taj svet, birali manje više sami, prema svojim sklonostima, trenutnim raspoloženjima ili čudima slučaja, predmet svojih studija, vrstu svojih zabava i krug svojih poznanstava i prijatelja. U većini oni nisu mogli ni umeli da obuhvate i zagrave mnogo od onoga što su uspevali da vide, ali nije bilo ni jednoga koji nije imao osjećanje da može da zahati gde god hoće i da je sve što prigrli njegovo. Život. Ta reč je dolazila vrlo često u njihovim razgovorima, kao i u književnosti i politici toga vremena gdje se pisala sa velikim početnim slovom. Život je stajao pred njima kao objekt, kao poprište za njihova oslobođena čula, za njihova umna ljubopitstva i osjećajne podvige koji nisu poznavali granica. Svi su putevi pred njima otvoreni, pukli do u beskraj. Na većinu od tih puteva neće oni nikad ni nogom stupiti, pa ipak Opojna slast života bila je u tome što su mogli, bar u teoriji, slobodno da biraju koji hoće i smeli da posrću od jednog do drugog. Sve ono što su drugi ljudi, druge rase, u drugim zemljama i vremenima postigli i stekli u nizu naraštaja, u toku vekovnih napora, po cenu života ili odricanja i žrtava, većih i skupljih od života, sve je to ležalo pred njima kao slučajno nasljedstvo i opasan dar sudbine. Izgledalo je fantastično i neverovatno, pa ipak je bilo istinito. Oni su mogli da čine se svojom mladošću šta hoće. U jednom svetu gdje su zakoni društvenog i ličnog morala, sve tamo do daleke granice kriminala, bili upravo tih godina u punoj snazi, slobodno tumačeni, primani ili odbacivani od svake skupine ljudi i svakog pojedinca. Oni su mogli da misle kako hoće, da sude o svemu, slobodno i neograničeno. Oni su smeli da govore šta hoće, i za mnoge od njih te reči su bile isto što i dela. One su zadovoljavale njihove atavističke potrebe za junaštvom i slavom, silovitošću i razaranjem, a nisu povlačile za sobom obavezu na delanje ni neku vidljivu odgovornost zbog izrečenog. Najdarovitiji među njima prezirali su ono što je trebalo da uče i podcjenjivali ono što mogu da urade, a ponosili se onim što ne znaju i zanosili onim što je izvan njihove moći. Teško je zamisliti opasniji način da se uđe u život i sigurniji put ka izuzetnim delima ili ka potpunom slomu. Samo najbolji i najjači među njima bacali su se zaista sa fanatizmom fakira u akciju i tu sagorevali kao mušice, da bi od svojih vašnjaka odmah bili slavljeni kao mučenici i svetitelji, jer nema naraštaja koji nema svoje svetitelje i podizani na pijedestal nedostižnih uzora. Svaki ljudski naraštaj ima svoju iluziju u odnosu prema civilizaciji. Jedni veruju da učestvuju u njenom raspaljivanju, a drugi da su svedoci njenog gašenja. U stvari, ona uvek i plansa, i tinja, i gasne, već prema tome sa kog mesta i pod kojim uglom je posmatramo. Ovaj naraštaj, koji sada pretresa filozofska, društvena i politička pitanja na kapiji, pod zvezdama, iznad vode, samo je bogatije iluzijama, inače u svemu sličan drugima. I on ima osjećanje i da pali prve vatre jedne nove civilizacije i da gasi posljednje plamenove druge, koja dogoreva. Ono što bi se za njih naročito moglo kazati, to je da nije bilo odavno pokoljenja koje više i smelije maštalo i govorilo o životu, uživanju i slobodi, a koje je manje imalo od života, gore stradalo, teže robovalo i više ginulo nego što će stradati, robovati i ginuti ovo. Ali za tih letnjih dana 1913. godine sve je to bilo još u smelim, ali neodređenim nagoveštajima. Sve je izgledalo kao uzbudljiva i nova igra na ovom drevnom mostu, koji se na mesečini julskih noći belasao, čist, mlad i nepromenljiv, a savršeno lep i jak, jači od svega što vreme može da donese i ljudi da smisle i učine. Kako jedna topla noć u mjesecu avgustu liči na drugu, tako su i razgovori ovih kasabalijskih džaka i studenata uvek isti ili slični. Odmah posle brze i slatke večere, jer dan je prošao u kupanju i sunčanju, jedan po jedan stižu na kapiju. Janko Stiković, sin jednog abađije sa Mejdana, koji studira već četiri semestra prirodne nauke u Gracu. To je mršav mladić sa oštrim profilom i glatkom crnom kosom, sujetan, osetljiv, nezadovoljan samim sobom, ali još više svim oko sebe. Čita mnogo i piše članke, pod već poznatim pseudonimom, u revolucionarnim omladinskim listovima koji izlaze u Pragu i Zagrebu. Ali on piše i pesme i objavljuje ih pod jednim drugim pseudonimom. Spremio je već zbirku koju treba da izda Zora, izdavačko preduzeće za nacionalističke edicije. Osim toga, on je dobar govornik i vatren debatar na đačkim sastancima. Velimir Stevanović, zdravi, krupan mladić, posvojiče bez određenog porekla, ironičan, realan, štedljiv i marljiv, završava medicinu u Pragu. Jakov Herak, sin dobroćudnog i popularnog višegradskog pismonoše, crn, sitan, pravnik oštrog pogleda i brze reči, socijalista, polemičan duh koji se stidi svog dobrog srca i krije svako osjećanje. Ranko Mihajlović, Čutljivi i dobroćudan mladić, koji studira pravo u Zagrebu, pomišlja već sada na činovničku karijeru i slabo i mlako učestvuju u drugarskim prepirkama i razgovorima o ljubavi, politici i pogledima na život i društveno uređenje. On je, po majci, pravnuk onog prote Mihajla, čija je glava sa cigaretom u ustima bila nataknuta na kolac i izložena na ovoj istoj kapiji. Tu je i nekoliko sarajevskih gimnazista koji lakomo slušaju starije drugove i njihova pričanja o životu u velikim gradovima i maštom koju šibaju dečačka sujeta i pritajene želje zamišljaju sve kao još mnogo veće i lepše nego što jeste i što može da bude. Tu je i Nikola Glasinčanin, bledi, krut mladić, koji je zbog siromaštva, tankog zdravlja i slabog uspeha morao da napusti gimnaziju posle četvrtog razreda da se vrati u Kasabu i primi mesto pisara kod nemačke firme koja izvozi drva. On je iz propale gazdinske porodice sa okolišta. Njegov deda, Milan Glasinčan, umro je nekako ubrzo posle okupacije u Sarajevskoj ludnici, pošto je u mladosti prokockao veći deo imetka. Odavno je umro i otac mu, gazda Petar, bolešljiv čovjek bez volje, snage i ugleda. Sad ovaj Nikola provodi po ceo dan na obali reke, Pored radnika koji valjaju iz plave teške borove balvane, beleži kubike merenog drveta, a posle ih u kancelariji sabira i unosi u spiskove. Taj jednolični posao među sitnim ljudima, bez poleta i šireg vidika, on osjeća kao muku i poniženje, a odsustvo svakog izgleda da bi mogao ili promeniti svoj društveni položaj ili napredovati u njemu, stvorilo je od osjetljivog mladića prerano zrelog, žučnog i čutljivog čoveka. On čita mnogo o slobodnim časovima, ali ga ta duševna hrana ne snaži i ne podiže, jer sve to prozukne u njemu. Njegova zla sudbina, samoće i patnja otvorili su mu oči i izoštrili duh za mnoge stvari, ali i najlepše misli i najdragocenija saznanja mogu samo da ga još više obeshrabre i ogorče, jer mu još jače osvetljavaju njegov neuspeh i njegov bezizgledan život u kasabi. Tu je najposle i Vlado Marić, bravar po zanimanju, veseljak i dobričina, koga njegovi drugovi sa visokih škola vole i prizivaju, koliko zbog njegovog jakog i lepog baritona, toliko i zbog njegove prosto srdačnosti i dobrote. Taj snažni mladić sa šloserskim kačketom na glavi spada među one skromne ljude koji su dovoljni sami sebi, nisakim se ne mere i ne upoređaju, zahvalno i mirno primaju ono što im život pruža i jednostavno daju od sebe sve što imaju i mogu. Tu su i dve varoške učiteljice, Zorka i Zagorka, obe rodom iz Kasabe. Za njihovu naklonost otimaju se svi ovi mladići i pred njima i oko njih igraju ljubavnu igru, naivnu, zamršenu, bleštavu, mučnu. Pred njima se vode diskusije, kao turniri pred damama ranijih stoleća. Zbog njih se, posle, sedi na kapi i puši u mraku i samoći ili peva sa društvom koje je dotle negde pilo. Zbog njih su među drugovima potajne mržnje, nevešto skrivene ljubomere i otvoreni sukobi. Oko deset sati oni odlaze. Mladići ostaju još dugo, ali raspoloženje na i opada, borbena rečitost popušta. Stiković, koji obično vodi glavnu reč, večeras čuti i puši. On je poremećen i nezadovoljan u sebi. Ali krije to kao što krije uvek sva svoja istinska osjećanja, i nikad ne uspeva da ih potpuno sakrije. On je danas posle podne imao prvi sastanak sa učiteljicom Zorkom, zanimljivom devojkom punih oblika tela, bleda lica i žarkih očiju. Oni su, na Stikovićevo veliko navaljivanje, ostvarili ono što je u Kasabi najteže, da se mladić i devojka sastanu na skrovitom mestu, a da to niko ne vidi i ne sazna. Našli su se u njenoj školi koja je sada, preko raspusta, potpuno pusta. On je ušao iz jedne ulice, kroz baštu, a ona iz druge, na glavni ulaz. Našli su se u jednoj polumračnoj, prašnoj prostoriji u kojoj su sve do plafona bile naslagane đačke klupe. Tako je ljubavna strast često prisiljena da traži zabačena i ružna mesta. Nisu mogli ni da sednu, ni da legnu. Bili su oboje zbunjeni i nespretni. I suviše željni i plahoviti oni su se grlili i savijali na jednoj od onih istrošenih klupa koje je ona tako dobro poznavala, ne gledajući i ne primećujući ništa oko sebe. Prvi se otreznio on. I grubo, bez prelaza, kao što rade mladi ljudi, stao je da popravlja delo na sebi i da se prašta. Ona se rasplakala. Razočarenje je bilo obostrano. Kad je koliko toliko umirio devojku, izišao je, gotovo pobegao na sporedni ulaze. Kod kuće je zatekao poštara koji mu je doneo omladinski časopis sa njegovim člankom Balkan, Srbija i Bosna i Hercegovina. Ponovno čitanje svoga članka odvratilo mu i misli od malopređašnjih doživljaja. Ali i u tome je nalazio uzroka nezadovoljstvu. U članku je bilo štamparskih grešaka. Neke rečenice su izgledale smešne. Sada, kad se ništa više nije dalo promeniti, činilo mu se da bi se mnoge stvari mogle kazati lepše, jasnije a sažetije. A večeras, evo, cijelo večer sede na kapi i pred tom istom zorkom diskutuju o njegovom članku. Njegov glavni protivnik je govorljivi i borbeni herak, koji sve posmatra i kritikuje sa ortodoksnog socijalističkog gledišta. Ostali učestvuju u debati samo s vremena na vreme, a dve učiteljice ćute i spremaju nevidljiv venac pobedniku. Stiković se slabo brani. Prvo, što sada odjednom i sam vidi mnoge slabosti i nelogičnosti u svome članku, iako to nipošto ne bi pred drugima priznao. Drugo, što ga muči sećanje na današnje poslepodne u prašnoj i sparnoj školskoj sobi, na scene koje mu sada dolaze i smešne i ružne, a koje su bile dugo predmet njegovih najvrelijih želja i najživljih nastojanja oko lepe učiteljice. Ona sedi sada tu u letnjem mraku i posmatra ga svojim sjajnim očima. Osjeća se kao dužnik i kao krivac i mnogo bi dao da danas nije bio u školi i da ona nije sada ovdje. U takvom raspoloženju ovaj mu herak dolazi kao neka nasrtljiva zolja od koje se teško odbraniti. Čini mu se da mora da odgovara ne samo za svoj članak, nego i za ono što se danas posle poodne u školi dogodilo. A najviše bi voleo da može sada da je sam, daleko negde odavde, i da može mirno da misli o nečem što nije ni članak ni devojka ali samoljublje ga je teralo da se brani. Stiković je citirao Cvijeća i Štrosmajera, a Herak Kautskog i Bebela. Vi mećete kola pred rudu, vikao je Herak, analizirajući Stikovićev članak. Ne može se sa balkanskim seljakom, koji ogreza u siromaštu i svakoj bijedi, nigdje i kom slučaju osnivati trajna i dobra državna formacija. Samo prethodno ekonomsko oslobođenje eksploatisanih klasa, seljaka i radnika dakle ogromne većine naroda, može stvoriti realne uslove za formiranje samostalnih država. To je prirodan proces i put kojim treba ići, a ni pošto obrnuto. Stoga se i nacionalno oslobođenje i ujedinjenje moraju izvršiti u duhu socijalnog oslobođenja i preporoda. Inače, desit će se da će seljak, radnik i sitan građanin unijeti i u nove državne formacije kao smrtonosnu zarazu svoj pauperizam i svoju ropsku čud a malobrojni eksploatatori svoj parazitski, reakcionarni mentalitet i sve svoje antisocijalne nagone. A od toga ne može da bude ni trajne države, ni dobrog društva. Sveto tuđinska, knjiška mudrost, dragi moj, odgovarao je Stiković, koja je iščezala pred živim zamahom probuđenih nacionalnih snaga, u prvom redu kod Srba, a zatim i kod Hrvata i Slovenaca, koje sve teže ka jednom cilju Stvari se ne razvijaju prema predviđanjima njemačkih teoretičara, ali zato idu u potpunoj saglasnosti sa dubokim smislom naše istorije i našeg rasnog pozvanja. Od Karadžorđevog poziva svaki svoga ubijte subašu, rješavaju se socijalna pitanja na Balkanu putem nacionalnih oslobodilačkih pokreta i ratova. I sve ide savršeno logično, od manjega ka većem, od regionalnog i plemenskog ka nacionalnom i državotvornom. Zar nisu naše pobjede na Kumanovu i Bregalnici u isto vrijeme najveće pobjede napredne misli i socijalne pravde? To ćemo još vidjeti. Upada Herak. Ko ne vidi sad, taj neće nikad vidjeti. Mi vjerujemo, vi vjerujete, a mi ne vjerujemo ništa, nego želimo da se uvjerimo stvarnim dokazima i činjenicama. Odgovarao je Herak. Zar nestanak Turaka i slavljanje Austrougarske kao prvi stepen ka njenom uništenju, nisu u stvari pobjede malih demokratskih naroda i porobljenih klasa u njihovoj težnji da zauzmu svoje mjesto pod suncem. Nastavljao je Stiković svoju misao. Kad bi ostvarenja nacionalističkih težnja donosilo i ostvarenje socijalne pravde, onda u državama zapadne Europe, koje su većinom ostvarile sve svoje nacionalne ideale i u tom pogledu zadovoljene, ne bi trebalo da bude više ni velikih socijalnih problema, ni pokreta, ni sukoba, a mi vidimo da nije tako, naprotiv. A ja ti i opet kažem, odgovara malo umorno Stiković, da bez kreiranja samostalnih država na bazi nacionalnog jedinstva i savremenih shvatanja lične i društvene slobode ne može biti ni govora o socijalnom oslobođenju, jer, kao što je rekao onaj Francuz, politika ima prvenstvo, stomak ima prvenstvo, upade Herak. Tu zagreše ostali. Naivna studentska diskusija se pretvori u mladovačku svađu u kojoj su svi govorili i upadali jedan drugom u reč i koja se kod prve dosetke raspršta i izgubi u smehu i dovikivanju. Za Stikovića to je bio dobrodošao povod da prekine raspro i da zaćuti, a da to ne izgleda kao porazi i povlačenje. Posle Zorke i Zagorke, koje su oko deset sati otišle kući, u pratnji Velimira i Ranka, počeli su i ostali da se razilaze. Najposle ostali su samo Stiković i Nikola Glasinčanin. Njih dvojica su vršnjaci. Nekad su zajedno pošli u gimnaziju i zajedno stanovali u Sarajevu. Znaju jedan drugog do usitnice i upravo stoga ne mogu jedan drugog ni pravo da ocene, ni istinski da vole. S godinama razmak je između njih bivao prirodno sve veći i sve moćniji. O svakom raspustu oni se nalaze ovdje u kasabi i mere jedan drugog i posmatraju kao nerazvojni drugovi neprijatelji. Sad je između njih došla još i ova lepa i nemirna učiteljica Zorka. Jer za vrijeme dugih mjeseci posljednje zime ona se družila sa glasinčaninom koji niti je krio, niti mogao sakriti koliko je u nju zaljubljen. On se bio uhvatio za tu ljubav sa svim onim žarom koji mogu da unesu u te stvari ogorčeni i nezadovoljni ljudi ali čim su došli letnji mjeseci i pojavili se studenti, osjetljivom glasinčaninu nije mogla da izmakne pažnja koju učiteljica posvećuje Stikoviću. Zbog toga je ona stara i pred svetom uvek skrivana zateknutost između njih i dvojice u posljednje vreme porasla. Ovog raspusta nisu se još nijedan put našli ovako nasamo. Sad, kad su slučajno ovako ostali, prva pomisao i kod jednog i kod drugog bila je da se što pre rastanu bez razgovora, koji može biti samo neprijatan. Ali neki besmisleni obzir, koji samo mladost poznaje, nije im dao da to što žele i učine. U toj neprilici pomogao im je slučaj i bar za trenutak olakšao teško ćutanje koji ih je pritiskivalo. U mraku se začuše glasovi dvojice šetača, koji su išli polagano i bili zastali tu, pored same kapije, iza oštrog ugla, tako da ih Stiković i Glasinčanin sa svojih sedišta na sofi nisu mogli da vide, kao ni oni njih. Ali su čuli svaku reč i ti glasovi su im bili dobro poznati. To su dvojica njihovih nešto mlađih drugova. Toma Galus i Fehim Bahtijarević. Njih dvojica se drže malo po strani od one grupe u koje je velika većina đaka i studenata i koja se svake večeri iskuplja na kapi oko Stikovića i Heraka, jer, iako mlađi, Galus je kao i pesnik i kao nacionalistički govornik suparnik Stikoviću, koga ne voli i ne ceni. A Bahtijarević je neobično čutljiv, gord i povučen kao pravo begovsko unuče. Toma Galus je visok mladić rumenih obraza i plavih očiju. Njegov otac, Alban Galus, Alban von Galus, posljednji potomak jedne stare porodice iz Burgenlanda, došao je kao činovnik odmah posla okupacije u Kasabu. Tu je bio dvadeseta godina šumski upravitelj i sad živi u Kasabi kao penzioner. U samom početku on se oženio ovdje čerkom jednog od prvih gazda, Hadži Tome Stankovića, jednom pouselom i snažnom devojkom crne masti i jake volje. Sa njom je izrodio decu, dve kćeri i jednog sina, koja su sva krštena u srpskoj crkvi odrasla kao prava kasabalijska deca i hadžitomina unučad. Stari Galus, visoki, nekada lep čovjek, sa blagorodnim osmejkom i bujnom, potpuno belom kosom, odavno je postao pravi kasabalija, gospodin Albo, za koga mlađi naraštaji ne pomišljaju da bi mogao biti stranac i došljak. On ima dve strasti koje nikome ne smetaju, to su lov i lula. Po celom Kotaru on ima stare i dobre prijatelje, kako među Srbima, tako i među muslimanskim seljacima, sa kojima ga vezuje lovačka strast. Kao da je rođen i odrastao sa njima, potpuno je usvojio mnoge njihove osobine, naročito onaj način veselog ćutanja i mirnog razgovora, tako karakterističan za ljude koji su strastni pušači i koji vole lov, šumu i život na vazduhu. Mladi Galus je ove godine završio gimnazijalnu maturu u Sarajevu i na jesen treba da ide u Beč na studije. U pitanju njegovih studija postoji i u porodici podvojenost. Otac bi želeo da mu sin studira tehniku ili šumarstvo, a sin bi htio da ide na filozofiju. Jer ovaj Toma Galus je samo svojim spoljnim izgledom nalik na oca, a sve njegove urođene težnje idu u sasvim protivnom pravcu. To je jedan od onih dobrih đaka, čednih i primernih u svemu, koji sa velikom lakoćom i kao uzgred polažu sve predmete, a cijelo svoje iskreno i stvarno zanimanje posvećuju svojim pomalo čudljivim i nesređenim duhovnim sklonostima, izvan škole i njenog zvaničnog programa.